Зүрэн үү? Зүрэн зүрэн. За сайн байцгаана уу залуусаа. UB comedy аа <clears throat> UB comedy-гийн студиэс та бүхэндээ аа Бата болон Бадрал бит хоёр өнөөдөр аа comedy-гийн талаар бас жоохон ярилцгаар ирлээ. Тэгээд яг comedy ярь заавалчгүй ярих албагүй те амьдрал ярьж болно. comedy-тэй холбоотой бас юмнууд ярьж болно. За тэгээд та бүхэнд бас танилцуулахад манай Бадрал бол одоо энэ э, хизэн сүлээ энэ 2 сараас хойш манай нэгд өдрийн open mic-аар одоо тасралтгүй гарч өөрийгөө бас одоо нотлон харуулж манай одоо байнгын comedy night шоун дээр бас гарах хэрэгтэй болоод байгаа. Одоо тэгээд одоо маш э, хурдцтай одоо ингээд өөрийгөө хөгжүүлж байгаа. Тэгээд э, манай тим одоо comedian залуу байна. Тэгээд анх үдчих яхтаа бол яг оролцож исэн хүмүүсүүд дундаас бол маш ялгарч исэн. Ягаад гэвэл өөрийнхөө бадрлын тэр яг өөрийнхөө илэрхийлж байгаа байдал нь а тэгээ яг тэр бодол яг тэр санаанууд нь бол яг гоё яг одоо комеди тэр яг бүтцээрээ жирийн байгаа өгөгдлийг аваад анзаараад анализ хийгээд тэгээ тэрэн дээр дүгнэлт хийсэн маягийн тийм яг одоо жок жокны яг нэг тийм юутай потенциалтай орж ирсэн л дээ анханасаа. Гэтэ миний бодлоор яг тийм би юу нэг потенциалтай гэхээс илүү яг нэг тухайн нөхцөлөд надад тэгж таарсан юм шүү. Би нөө фильмд ажилд орсон байсан. Аа Тэгээд нэг тийм хөгжилтэй нэвтрүүлэг хийгээд тэгээд би нэвтрүүлгийн скрипт бичсэн чинь яг тийм үнээр инээдтэй байгаа юм уу, инээдгүй юм уу гэдэг өөрөө ойлгохгүйсэн байхгүй юу. За. Тэг хүмүүс инээх болов яах вэ гэдэг. Тэгээд тэр чинь хэдэн зуун мянган хүн сонсох FM нэвтрүүлэг чинь мэдээж нэг хөгжилтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Тэг би яах вэ гэж бодоод а гэсэн нэр UB Comedy Club гэж байгаа шүү дээ. Би мэдээд удааг байсан байхгүй юу. Тэгээд FM нөө ялт тахта ярьдаг байхгүй юу. Энэ тухай яах вэ гэдэг. Тэсэн чинь UB Comedy-гийн хүмүүсээс асуул яах вэ гэж асуусан чинь өө нэр open mic гэж юм болд нь шүү дээ. Тийшээ очиод үзгээд би найзтайгаа танилцуулъя гэд. Тэгээ нөгөө найз руугаа ярьсан тэр нь одоо нөгөө comedian Цэги. Нөгөө зөө зөө. Тэгээд Цэги чинь бас одоо эфемер олбогдсон баг тай. Тийм залуудаа тэр ялдах тэр хоёр хамт эфем хөдөлдөг байсан. Залуудаа гэж. <laughs> Одоо хөөр. Маа Цэгигээд нэг нэг нэг имээ байгаа тэтгэрийн. <laughs> Сайхан ахмад юм яриад юмдгсэн байх. Тэгээд очиод үзгээд Тэгэд эхний өдөр open mic дээр гараад туршаад үзсэн. Тэгээ би чинь болохоор нэг хэдэн зуун мянган хүнийг инээлэх ёстой гэж бодоод айсандаа чинь амар их юм судлаад комедигийн тухай. Аа за. Тэгээ бүр 7 хоног эхний нэг 7 хоног бүтэн надад чөлөө өгсөн аахгүй зөв битүү надад судалгээд. Аа. Тэгэл Emmy Awards-д одоо нэг нэр дэвшсэн comedy special-уудыг бүгдийг нь үзээл. Тэгэл joke-ны бүтэц мүтэц. Одоо чиний нэг хийж байгаа цувралуудыг цувралуудын одоо агуулгатай төстэй юм зүйл дээр судалж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр бүтцийнхаа дагуу хийсэн тэгээд айгүй нөө нэг комедигийн нэг чухал нэг дүрмжүүдийн картрын ном дэр байдаг лөө хинийх байдаг лөө. Тийм. Одоо крафта хүндэл одоо хийж байгаа зүйлээ хүндэлгээд маш сайн бэлдээд маш сайн жока бичээд тэрийг маш олон удаа давтаж бэлтгэн бол маш чухал гээд. Тэр үед би яг тэднийг сайн дагаж ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэл ихтэй өмнө комеди үздэг байсан уу? Өмнө юм гадаадын комеди нэг үздэг байсан. Тэгээд жишээ нь а Jimmy O Yang, Louis CK ч юм уу. Jimmy O Yang ч нөө хятад дог шүү дээ. Тийм Silicon Valley Тэгээ жижиг юм урт холимог өстэй байгаа гэдэг. Тэ нэг юм хятад нэг ашиг яриад <laughs> тэ. Тэ. А Луис К. Луис К бол миний ядаа шүү тэ. Гэтэ яг тэгэж нөө нэг амар нухацтай бэлдсэн болохоор л яг тэр үедээ айгу онцгорсон байсан юм шиг байна. Зүг зүг. Тэгэхээр энээс бас одоо сонсож байгаа та бүхэн ч гэсэн те бас сургамж бас авах хэрэгтэй баг. Тэгээд respect the craft гэдэг бол би одоо тэрэнд бол маш их одоо юу гэдэг ач холбогдол өгдөг л дөө. Энд чинь угаасаа крафт аа. Крафт гэдэг чинь одоо юу гэдэг урлаг те тэр урал урлал уран бүтээл те crafting your jokes гэдэг юм те тэрийг урлах тэр нэг урлаг гэдэг талаас нь бодож аа хөндлөх хэрэгтэй юм шиг санагдیں۔ Яг нөгөө наанаас нь ингээ харахад бол хүн зүгээр ингээ микрофоноор ярьж байгаа тий. Одоо нэлээд туршлагатай вагнер бол ингээд амар натуральны харагддаг. Ямар ч тийм санаа зовсон, нэгдсэн зовсон юм байхгүй. Одоо чинь төгөөг үцгэд бол <laughs> зүгээр ингээд тайвшраа шатчихсан. Найзтайгаа ярьж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тийм болох гэж бас цаг хугацаа орж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр тэрийг бол крафт гэж бодохгүйгээр зүгээр амар амархан харагдаад тэгээд заримдаа бас open mic-д гарч байгаа залуучууд сохтуу мохтуу ч юм уу те ингээл эсвэл зарим нь одоо айцаа дарах гэдэг нэлээ уучтай юм шиг үлээ. Эсвэл зүгээр ингээд зүгээр сохтуу тэр яваар алхаж байгаад орж ирээд аа зүгээр тэнхчихэж гараа явдаг ч юм уу те. Тэр тэр бол яг нөгөө нэг тэр яг жихнээсээ бэлдэж байгаа хүмүүст бол бас жоохон хүндэтгэлгүй юм шиг те. Тэр клубтэй ч гэсэн бас хүндэтгэлгүй нэг төрлийн одоо нэг одоо юуны дожо гэж ярьдэж штэ те. Толооны одоо бэлтгэлийн дивжэ маягийн мэдгаа дивжэ. Одоо дивжэ гэж би боддог. Дожо дожо. Дожон дээрээ тасгалаа яадаг. Тэгтээ хүндэтгэлтэй байх хэвээр дөрмүүдээ мэдчих хэвээр А гэхдээ тэр дүрм дотроо бол хангалттай чөлөөтэй байх одоо ялч хүн нэг яг та идэг ч юм уу ингээд хамаагүй туршлага комедиг харахаар нэг тийм зүгээр л нэг юм natural яг яг амд орсон юм шууд ярьж байгаа юм шиг харагддаг байхгүй мэдгүй хүний хувьд. Гэтэл цаанаа нөгөө өчнөө бэлдсэн байдаг. Тэгэд тэрийг яг судалж үзэхээс өмнө болохоор бид нэр одоо ингээд үзээд бид нар ч гэж хүмүүс үзээд тэг яг тийм ингээд зүгээр ингээд өөрөө хошин хошин ухраас юм бэлдэхгүйгээр ярьчт юм байна гэж буруу ойлгодог гэж бас магадгүй юм санагдсан яг мэдээж хошин байх хэрэгтэй хошин байх хэрэгтэй одоо нэг э, тийм ямар ч бүр амьдралтаа хэнийг ч инээлгэж байгаагүй агийн комедид одоо э, ороод ална гэвэл бас хэцүү бах те өмнө бас нэг дурслагтай найз нөхдөйгөө инээлгчдэг огт найз охтуудыгаа инээлгчдэг байсан ч юм уу те ер нь бол эрэгтэй хүн ер нь эмэгтэй хүнийг сайн инээлэх хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэ. Тэр бол хамгийн гол чухал э, одоо шалгууруудын нэг байдаг байх эмэгтэйчүүдийн хувьд. Тэгэхээр яг нөгөө Э, одоо жишээ нь эрэгтэй хүний хувьд бол ер нь тийм байдаг. Яг байнгын нэг юм хошин нэг юм юутай мэдрэмжтэй болцсон. Ингээд яг нэг моментоо олоо хилцдэг ч юм уу те юм ин олоо харцдаг ч юм уу эсвэл нэг жүжиглэлцдэг одоо содогийн хувьд бол ингээд амар жүжиглэлч дуу олоо оруулдаг. Энержи. Тэрүүгээрээ энержигээрээ ингээд инээлгдэг ч юм уу. Эсвэл зарим нь яг үгээрээ ингээд ямар ч энэ одоо инээдтэй царай гарахгүй хэлдэг ч. Тим нэг юм ашигнах нэг тийм бас юу суур бас байх хэрэгтэй юм шиг санагдав. Тэгээд бас дадлагдаж иж тээ. Тэг энэ нэг хошин чи зүтрүү хэлсэн чинь моментыг болоод хэлчихдэг гэдэг. Тэр чинь нэлээ IQ-тэй холбогддог гэж аахгүй. IQ өндөр утсан ма тэр тэр чадвар нь илүү сайн байдаг. Тийм учраас хүмүүс сонгол өгтөө хошин шогийн мэдрэмжтэй ерөнхийлөгчнэрт илүү сонгож санал өгсөн байдаг гэж аахгүй. Автоматар шууд ингээ байгалийн дөнгөөрөө мэдэрдэг. Эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн хошин шогийн мэдрэмжтэй залуучууд татагдаж яах гээд байгаа. Инээж амьдрах гэдэг юм. Яг гэтэл яг тэр нөө цаатнасаа нэг байгалийн инстинктээрээ тэр хүний IQ-г мэдэрч байгаа байхгүй тэр чинь. За ер нь бол бид нэр ухаантай гээлчтэй. <laughs> Тэгээ энэ талаар бас нэг жок хийвэл гоё болох хаа. Тэгээ өөрийгөө нэг реклам дангаа тий. Тэгээ гэхдээ харин тий энэ ч нөгөө нэг юмыг олж анзаарах байхгүй бас нэг нэг төрлийн аа яг тэр момент дээр яг яг тэр инээдтэй юм нь гэс бодоол чук гэж хэлчихэж байгаа тий. Тэгээ тэрийг бас зөв хэлэх хэрэгтэй тий. Зөв моментн дээр нь тэгэхгүй хитрхи удаасна ингээд хэлжвэл тэнэгтэй эсвэл хэтэрхий үлдэрж байгаа хэлвэл ерөөсөө нэг ингээд бөмбөг гарч ирэхэд шууд оноол цогтөг тийм л одоо нэг мэдрэмж маягийн юм. Чиний бол одоо тэр одоо энийг импровизац гэж хэлж байгаа шүү дээ. Чиний бол импровизац сайн. Энэ яг анханасаа яг тайзнаар гарахад чи яг эн чинь хэр үсэн яг анханасаа бол амар муу байсан шүү дээ. Яхаа мэддгүй байсан байхгүй. Туршлагын үр дүн дээр. Тийм. Эхлээд бол би ингэж боддtiin. Хүн эхлээд дасах хэрэгтэй. Одоо ус хүүтэн усанд орж байгаа юм шиг адилхан санагддаг байхгүй. Хүүтэн ингээ вантай хүүтэн ус байгаа шүү дээ ороод ихэд бүр ингээл бөө ингээл яг тайзан дээр гарах үл яг тийм санагддаг амар ингээд нөгөө нэг сандраад хурдан ирдэг ч юм уу доошогоо хардаг ч юм уу гэрлийн өвдөөс нь гар мараа ингээл эсвэл бүр харанхууд очиж ярддаг ч юм уу те тэр бүхэн чинь ингээд нөгөө нэг яг уусаал туршлахгүй байгаагийн шинж ахгүй. Тэгээд яг баг угаар яг нөгөө тайсны хоолд гэрлийн дор зогсох хэрэгтэй байна. Тэгээ өөрийнхөө дуу хоолойг ингээд спикерээр өрөөнд дуунд ингээд танихгүй хүмүүс ингээд шинжийн дуу хоолойг сонсно гэдэг чинь бас амар бас аимшигтэй зүйл шүү дээ, тэ. Яг хүн өөрийнхөө хоолойг сонсоход машин сонсохдаг шүү дээ. Тийм шүү. Анх караоке дэрийг мэдэрч ялаа шүү дээ. Тийм өөрөө айгуу дажгүй дуулцдаг муулцдаг гэж ягаад ч юм бодцсон байсан хэрэг. Тэгээ дуу муу дуртай дуу муугаа дагаал дуулдаг. Тэгэл найзууд дуулаад байдаг 10 жил. Тэгээ нэг за өөрийнхөө дуртай нэг дууг болох хэрэгтэй хавчтал дууга тавил дуулсан чинь зүгээр юу вэ? Би насаараа ийм хоолой тавьсан. Тэгээ найзад чи яасан? Тэгэл маа найзад яах вэ тэгэл. Бараагаал тэг урмын л боддог байх та би бол өөрөө дараагийн дуугийн шууд канселдэж мэнс. Би би өөрөө шууд За бадралаа баярлалаа. <laughs> Өөрөө канселдсан уу? Өөрөө канселдсан. Тэг яг нэг хүүтэн усанд байгаа юм шиг санагддаг. Тэг эхлээ тэр хүүтэн усанд хүн дасах хэвчээ шүү дээ. Дасчаад дараа нь аа одоо юу гэдэг тэр юунда одоо хөдөлгөөн хийх те ингээд сүултээ ял яг нэг анх бол яг би яг тайзан дээр тайзч гэжтэй нэг шалан дээр ярьдаг гэсэн. Би ингээд тайзгүй байсан шүү дээ. Basement. Тэгээ ярьдаг байхдаа бол надаа ингээд яг яг ингээд нөгөө нэг усанд живэх гээд ингээд яг ингээд амьсгаа авахын төлөө тэмцэж байгаа юм шиг санагддаг гэсэн. Бүр ингээд тэмцээд яг тийм амар бачуурах гэж тийм үнтэй бүр ингээд яг ухах гэж байгаа юм шиг. Тэг нэг жоохон инээлгэнгүүт ингээд нэг <gasps> нэг жоохон амьсгаа авч байгаа юм шиг. Гэтэ буцаал живэл эхэлж байгаа. Яг тэрнтэй амар адилхан санагддаг байсан. Тэгээд айжм айжмаар ингээ гайгүй яагаад. Тэгээд миний нөгөө нэг яг анх бол би амар задгаа ирдэг. Юусэн ингээд яг инээдтэй гэж бодсон санаагаа шууд ингээ ярьчихсан заяа. Бичиж мичгүй шууд яриндээ тэр бол амар тэнэг сонсогдно. Угаасаа нэг юм яг бэлтгэдэггүй юм юм бичиж үг мөгийг хасаагүй. Тэгээд би яг нөгөө яг яг дотроо ингээ төсөөлсөн шигээ яг инээдтэй ярьж чадахгүй байхгүй. Тэгээд янгууд за нэг ганц нэг үг юм ч юм уу нэг хэсэг нь инээлэх чинь те. Бас яг бас хоосонгүй шүү дээ. Нэг жоохон инээлх чинь Тэгвэл би яг тэр инээлгсэн эсгүүдийн дандаа бичиж аваа тэмдэглээд. Тэгээ сүүл рүүгээ нөгөө нэг санааныхаа хамгийн инээдтэй эсгүүдийг үлдээгээд инээдгүй эсгүүдийг хасаад тэгээд ингээд ярингууд яг ингээд технээсээ дуустал хөөрхөн инээлгээд байдаг гэсэн юм. Тэгэж ерөөсөө эхлээд амар задгаа яриад хэрэггүй эсгүүдийг хасаал хэрэгтэй эсгүүдийг үлдээгээл хэрэгтэй эсгүүдийг хөгжүүлээл хасаал задгаа яриад тэгээ ерөөсөө нөгөө нэг тайзан дээр фейлдэх бол уусаа байнга одоо ч гэсэн мундаг комедиануудад бол байдаг. Гэтэ тэд нар бол яг нөгөө техниктэй болцсон. Фейлдж байгаа ч гэсэн фейлдэг юм шиг байж чаддаг. Дотроо бол би фейлдж энэ да гэдгийг мэдчихэж байгаа байхгүй тэд нар. Одоо жишээ нь Луис К ч юм уу те. Одоо мундаг комедианд бол комеди клубүүдэр Пит Пит Дэвидсны бас нэг фейлдж байгааг би бас үзсэн шүү дээ. Тэр чинь бас юун дээр нэлээд нэлээд том шоунд дээрээс аахгүй. Тэгээ яг нэг жог хэлсэн яг тэр тэр жог бүр таг заяа хинч энийг өгөө тэгсэн чинь за хинч ойлгосонгүй тэгсэн чинь яг тэр хинч ойлгосонгүй гэдээ хэлж байгааг нь жог болчих жоох байхгүй хүмүүс инээчих жоох тэрэнд ягаад гэвэл үзэгчд тэрийг угаас аль хэдийн хайрлцсан тэгээ шууд дараагийнх руу үргэлжлэл бид яваад гэж байна харин тийм чадвар суралт юм тэгэхээр ер нь чи бол тэгтээ надтай харьцуулахад тэр тал дээр хамаагүй левел өндөр штэ баярлаа тэгээд чамаг яг тайзан дээр ингээл чамаг гэж одоо яг би юу ярих гэдэг нэхэр бид нар болохоор ингээд яг тайзан дээр гараад нэг удаа ингээд миний инээндээ гэж бодож исэн жок тэр хүмүүс инээхгүй байхаар сандарчдаг байхгүй юу. Тэгэд яг тийм үеүүдийг дараа нь ингээд бодохоор тэг сандарсан үедээ ингээд ярих байсан маш олон юм одоо ингээд орхиод орхиод сандарсандаа өөр юм хийсэн байдаг. Тийм. Би ч гэсэн одоо ч гэсэн тэгдэг. Оо. Яг сандрах юм бол яг нөгөө сандралтаа орох юм бол тайсан дээр яг яри гэж бодож исэн юмудаа хаяад одоо жишээ нь би өнөөдөр нөгөө нэг хөхөлтийн тал дээр ирсэн шүү дээ. Би тэрийг ерөөсөө яри гэж боддог байхгүй юу. Аа Тэгэл яаж байгаа л яаж байгаа ч л нэг хөхөлт мөхөлт гэж ярьж байгаа л тийшгээ орцсон. Яг го тэр нь гоё яваадс болохоор би явуулсан л да. Тэр ер нь бол төлөвлөгөөгүй байсан. За яг нэг иймэрхүү юмуд нөө аа аудио өдрийн тухай ярина. Аа дотоод тэмцэх өдөр гэж ярина. Тэр юмнууд бол эхлэлийн юугаа тавьсан байсан цаашаа бол надаа ингээи 2 3 сет өөр сет байгаа болохоор тэрийг аль нь ярьж магадгүй тийм байдалтай байсан хөөхгүй. Тэгээд нөгөө аа ихтэй яг сандрахаараа яг ингээд нэг юм руу явцдаг. Тэгээд тэрийг бас ингээ алдчихгүй юм л та. Тэг ихэнтэй бол юус амар барьц амар надад бас яг ингээд нэг харанхуй өрөөнд дотор ингээд ороод ингээд толгоогоо юм юм зөхиод ингээд яг аа энд нэг юм байгаа маань ингэж ийшээ явж болохгүй мэн ингээд яг тэгж байгаа юм шиг яг тэгж нөгөө нэг фейлдэд сурдаг комеди ч ерөөсөө яг тийм юм билээ яг чи аль болох хурдан яг нөө байж болох хамгийн новшийн нөхцөл байдлуудад орох хэрэгтэй. Бүр тайзгүй, зориултын бус газруудаар ярих хэрэгтэй. Тэгжээч яг нөгөө өөрийгөө нөгөө тэр юунаас дархлаатай болгож байгаа байхгүй юу? Дэв Шипелос тэгдэг гэсэн гэж ярьжсэн тий. Дэв Шипел чинь бүр гадаа юм зүгээр юм цэцэрлэг төрөлөнд ярьдаг гэсэн <laughs> гэсэн. Микрофонгоо за бүгдээрээ цуглараараа мөглөрөөрэ гэж хаад ингээд зүгээр зүгээр л хоолоогоор ярьдаг. 17 настайгаас ойлоо тий. Одоо нэр Эрдэнэтэд бас нэг open э, club comedy club байгуулах гэдэг нь залуучууд явж байгаад ярьжсэн. Чи тэр тухай гэж бодож байна. Би бол ерөөсөө хаасаа гүйл comedy үүсээсэ гэж бодож байна. Чи клуб дээр 40 50 комедиантай болохыг хүсдэг гэж ярьжсэн тий. За яг яг нөө тоондоо бас биш л те. Яг тэр тэр хэмжээний олон комедиан болоход дундаас нэг 10 суперстаар гарна гэж боддог байхгүй. Суперстаар. Гэтэ яг гол нь заавч суперстартай болохын тулд би энийг хийж байгаа шүү дээ. Гэтэ мэдээж эн чинь нөгөө нэг угаасаа л ямар ч юмд нөгөө нэг юм суперстарууд нь ч байж идэг те шинээр эхэлж байгаа ч байдаг. Аа яваад байгаа мөртлөө олон олон жил хийгээд байгаа мөртлөө бас стар болж чаддаг хүмүүс ч байна те. Тэг энэ бол ерөөсөө нөгөө би эхний видеон дээр хэлсэн ямар ч баталгаа өгч чадахгүй тий яг зүгээр комеди хийж эхэлж байгаа бол тэгээд одоо өөрсдийнхөө одоо яг тийм бид ямар ч хариуцлага хүлээхгүй тий амжилтанд хүрэн тий тэгэж угаасаа амжилтанд хүрнэ гэж орж байгаа бол яг жоохон буруу л да зүгээр яг зүгээр комеди би бол анханасаа ингээл амар клуб байгуулаад Азийн шилдэг клуб мө болгоно гэж анх эхэлж байхдаа боддог байсан. Би зүгээр л хүн инээлгч юмсан л гэж боддог байсан. Яг ерөөсөө ирсэн хүмүүсээ л инээлгч юмсан яа штэ амар суух шааж байна штэ. Жохон арай баг суух шаах юмсан <laughs> гэж л боддог гэсэн хэрэг. Тэгэл энэ чинь хүн чинь айжм айжмаар дараагийн шат нь харагдаад ингээл яваад байгаа. Тэгэл анханасаа чиний яг нэг сүр мотивац ч айгу зүг байсан биз штэ. Яг нэг номон дээр яг тэгж бас байсан л да. Хэрвч хэрэг эмэгтэйчүүдийг эмэгтэйчүүдэд таалагдах гэж ч юм уу те тийм зорилгоор комеди хийж байгаа л угаасаа болохгүй. Тэгээд гэж бичсэн байсан. Тэгэхдээ тэрийг уншаад бол надад амар ойлгомжтой байсан. Open mic-тэй нилээд ирээд үтцсэн. Яг нөө худлаа гарууд гэх юм уу яг тиймэрхүү гаруудыг зөндөө харсан байхгүй. Яг ингээд нэг юм өөрийгөө айгүй магтах гэж хичээдэг. Тайзан дээр гарч ирээд хүмүүсийг нэлэх гэж биш. Тим хүмүүсийг яг ингээд хүн үзэгчд гэдэг чинь бас айгүй тийм нэг 6 дахь мэдрэхүү тийм шиг байдаг шүү дээ. Яг сандарч байгааг амар мэдэрдэг. Худлаа тийм юг бас амар мэдэрдэг. Яг тэрийг бол айгүй хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр нөгөө тийм мэдээж яг хүн тус нэг эго гэж байна л та тийм хүн болгонд л байгаа. Тэгээд тэгтээ тэрийг бас хитрхи бас одоо эгого эгого эгодо жолоогоо атгуулж болохгүй байхгүй. Аа мэдээж комедиг бол би амар юу байдлаар боддог. Одоо бүр дээд одоо сүнсний зориг гэж боддог байхгүй. Яг одоо юу гэдэм мэдгүй яг энийг бол ярил тэгээ жоохон тэнэг сонсогдчих магадгүй л тэ. Гэтэ яг тайзан дээр чи микрофон аваад хүмүүс чамайг сонсож байгаа бол чи тэднээс илүү хариуцлагатай гэсэн үг байхгүй. Чи тэр хүмүүст юм өгөхстой. Mm -hmm зүгээр өөртөө ингэж гоё юм би өөр би л лаг шүү. Би л фаны шүү гэдэг юм уу те. Яг го тэрийг бол нэг тийм далд ухамсарт нь бол мэдрүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд нэг амар сух шахаад байвал үзэгч нь өөдөөс нэгээ бас юм босоо тэмцэн штэ тий. Одоо тэмцэн ч юм бослог гаргаж штэ. Янз бүр юм юм хэлээл тий. Хеклинг гэж ярьдаг. Аа өөрт инээдтэй байгаадаа чи өөртөө ихтэлтэй байх хэрэгтэй. А гэхдээ тэрийг чи яг юунд ямар зорилгоор ашиглах вэ? Тэр чинь нэг зэм зэмсэг болчихж ийн л гэсэн үг байхгүй тий өөрийнхөө эгог тэжээхэд ашиглах уу эсвэл яг зөв гэж бодож байгаа яг одоо ингээд яг энийг хэлэхгүй бол болохгүй гэж бодож байгаа юм хэлэх бодлоо. Тэгээ үзэл бод. Гэтэ тэр мэдээж үзэл бодол гэдэг юм чинь бас юм сонжтэй тийм. Объектив биш, субъектив зүйл тийм. Субъектив тэгээ тэр гол нь яг одоо чинь Billboard өөрийнхөө үзэл бодлыг бол одоо эхэндээ бол амар ингээд юм одоо юу гэдэг тийм Америкийн нэгдсэн улстай яг одоо мөнгө дагаж тий явдаг нэг гол дигер бичүүдийн бүр ингээд эпидем үүссэн байна тий бүр ингээд тагал тагал болцсон тий тийм байна ингээд хүн эргэжтэйчүүдийг одоо ингэж өргөтж одоо мөнгөнд нь болж яагаад тэгээд дараа нь салаад мөнгөний аваад тэр эр хүнийг бол одоо байхгүй авдаг тий байхгүй болгодог тий а тийм болцсон болцсон гэл тэнгуүч эмхтэй хүмүүс тэрэн чинь ингээл ихэндээ амар ингээл юу ярьж байгаа ингээл нэг яг нэг өөртөө хамгаалах инстинкт нь яваал тэнгуүт билбор тэрэн дээр нь тайлбарсаар хагаад тэрийг бүр айн фаны болгоод сүултээ бүгдгийг нь инээлгээд байдаг хэрэг. Тэгэхээр яг нэг мэдээж нөгөө хүн өөрөө үзэл бодол гэж байна. Гэтэ яг тэр бас нэг юм тэрүүгээрээ дамжуулаад яг юу хэлээд байгаа юм гэдгийг маш чухал одоо одоо чинь би бол энэ дээр нэг амар юмс яг ингээд хүн болгон заагаад авах бас болоогүй баггүй би чинь дөнгөж 4 жил хийчихсэн Тэгээ эн чинь бол яг комедигийн насаар бол яг нөгөө хүүхдтэй л адилхан байхгүй. Яг л дөрөв настай хүүхд байхгүй. Тэгвэл хил орчоол энэ тэнд шулганаал хөлд орчоод ийш тийш аялан тоглолт хийгээл явж байгаа. Яг тийм л юм байгаа байхгүй. Тэгээ цаашдаа комедианууд бол ингэж ярьд юм билээ. Би их подкаст сонсдог. Та бүхэн бас их сонсороо. Аа одоо чинь Joe Rogan Experience байна. Аа юу ээж болж байна? Comedians Comedian гэдэг Стюарт Голдсмит гэдэг Английн комедиан. Дандаа комедиануудтай ярилцдаг. Тэг дандаа техник яаж бичдэг, тайзан дээр яаж ярддаг гэл нөгөө өөрийнх нь амьдрал бэлдэх процесс тэр бүхнийг нь гэсэн бэ. Stewart Stewart Goldsmith. Окей, надад бас хэрэгтэй байна бас. Comedians comedian Comedian comedian гэдэг нэртэй подкаст. Тэгээ өөр чин Joey Diaz гэдэг миний бас туртай comedian үү. Joe Rogan-ы найз л та. Тэгээ ер нь тэдний найзууд бол бүгдээрээ подкаст хийдэг. Яг би тэрийг одоо 2011 оноос хойш ингээд сонсож байгаа байхгүй. 7 жил сонсоод Тэгээ яг тэндээс бол яг нөгөө нэг comedy-гийн respect the craft те. Яг ингээд энэ бол зүгээр 100 метрийн уралдаан биш. Энэ авьяаслык монголчууд шиг юм зүгээр уралдаан тэмцээн биш. Энэ бол насан туршийн карьер, энэ бол урт марафон. Тэ чи яг тэрэн шиг энэ бэлтгэх хэвээр. Тэгэл яг нэг тийм нөгөө хүний яг сэтгэл зүг бэлдсэн юмнуудыг бол яг тэр Joe Rogan ч одоо жишээ нь энэ жил 30 дахь жилдээ comedy хийж байна те. Сая 2 хоногийн өмнө Netflix-ээр special гаргасан. Тэгэл тэр хүн 30 жил comedy хийсэн байхгүй Joey Diaz 27 жил хийсэн. Tom Tom Rhodes 34 жил комеди хийсэн те. Тэр хүмүүсийн подкастыг бид нэр сонсох хэрэгтэй. Тэд нар чинь хамгийн гол нь комедиг 80-аад онд аа 80-аад оны үеэр Америкт яг комедигийн бүр бүүн болсон гэсэн. Яг ингээд одоо Монголд ингээд алдарт одоо ингээд хүмүүс popular болж байгаа шүү дээ те. Би бол энийг бол зүгээр popular болж байгаа гэж бодож байгаа. Тийм яг яг бас бүүмэл гэж бодож байгаа. Тийм ингээд нэг ер нь бол юм популярны гэж ярьдаг шүү дээ те. Pop. Тэр нь бол амар deep биш аахгүй зөвхөн хүмүүс ерөнхийдөө сонирхоод ингээ эхэлсэн. Гэтэ яг нөгөө тэр урлаг талаас нь хардаг хүмүүс нь бол яг мэдээ цөөхөн байгаа. Аюун popular бол болоод байгаа. Америкт бас яг тийм болсон билээ. Хот болгонд comedy club нэгдэл ингээл бүр амар лаг телевизээр комедиануудын юунууд нь special Eddie Murphy хэмээн тэр үед халаал те. Ингээл гараал тэгэл comedy boom болж байгаад 90-ад он 2000-ад оны ихэнх үе бол яг уналт болсон гэсэн комедигийн уналт болсон уналт гэдэг нь одоо комедиг их одоо зарим хотод байдаг байсан комеди клубүүд нь тампуураал те. Тэгэл яг одоо мяа гарууд нь бас ингээл сугараал сугараал сугараал гараал. Тэг яг нөгөө чанартай хэдэн үлдсэн. Одоо яг тэр бүүм бүүмийг үзээд уналтыг үзээд одоо буцаад бүүм болцсон байгаа гэд яриад байгаа байхгүй. Комеди бүүм болцсон. Одоо Netflix яаж юм те. Гэтэл яг мэдээж эн чинь бүүм болж байгаа буцаал уналт та яг зах зээлийн хуулиар нэг юм явд шүү дээ. Түр амарчин нөө нэг гот талантд орж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ би амарчанд хэлдэг байхгүй. Ер нь Got Talent энд тентгийн Got Talent-д комедионд хэр төрүүлсэн байт юм байна гэсэн чинь саяхан British Got Talent-д 2 1 2-т нь комедионд орсон гэж шүү дээ. Тэгэхээр ярьж байгаа бүүм чинь ажиллана л да тийм. Бүүм одоо Азад бүүм болж байна тийм. Аа Хятад, Синга, Малайз, Филиппин, Индонез нөө Аз зүүн өмнөд Азийн орнуудаар бол амар бүүм болж байгаа. Comedy club-ууд нэгдэж байгаа. Аа Хятад Хятадд бас амар бүүн болж байгаа. Тэгээд нөгөө клуб билүү. Тий анх анх яг нөгөө Австрал Америк баг нэр ингээ тийм зүгээр экспатууд зориулсан ивент хийдэг байж байгаа. Тинжэн яг хятад метад комедианууд бас ингээл гарч ирж штэ англиар ярьдаг. Тэгсэн тэд нар яг ер нь stand up-ыг ойлгонгуудаа хятадаараа шаагаад эхэлсэн чинь зүгээр дөнгөж 2 жил комеди хийж байгаа багийн хот олон хотод ингээ театруудаар бүр ингээ комедиг явьж байгаа. Тэр болохоор уусаа нөө том зах зээлтэй юм чинь. Аа тэгээд Солонгос, Япон хоёрт бол нэг тийм хөгжиг байгаа юм лээ. Яг stand up төрөл бол сая Солонгост бид нар аялан тоглолт хийж хагаад зөвхөн телевизээр нөгөө comedy channel-ыг үзсэн чинь яг манайхны нөгөө нэг хошин урлагийн нөгөө юу нут шиг яг юм жүжигчлсэн маягаар яд ингээл амар ингээд нүүр аваараа нэгнийхээ толгоор нь цохиж мохойл те яг нэг тийм физикал юмр тийм яг нөгөө үгээрээ ингээд яг нэг солонгос соёгийг гарч ичээл ингээл яг солонгосоороо яриад инээлгэж байгаа юм бол байхгүй юм байл л те солонгост ч нэг гурван комеди клуб харагдаж байгаа шүү гэсэн шүү нийтэд сайж үзсэн чинь тийм үү англи хэл дээр нэг комеди централих болов лав факторих болов нэг салбар байт юм билэ. Солонгос дуу. Тийм. Нэрээ юу? Тийм би ягаад тэрийг нь хараагүй юм бол гэж. Яг аа тэгээд Японд бол бас нэг англ англ гарууд юм юунууд оч тиймэрхүү шоунд хийдэг юм билээ. Гэхдээ яг Япон хэлээр яг тогтмол болж байгаа юм гэл би яг сайн олоогүй. Эсвэл тэдний оо Facebook дээр юм нь бэдэг юм уу? Google дээр бэдэг юм болов мэдхгүй те. Магадгүй нөө нэг бодлогоор далталчдаг болтой. Тэгээ монголчуудын нөө потенциал өндөр гэдэг нь штэ. Тэгээд дэлхийд одоо IQ-гаараа 5 тентор орд юм лээ. Тэрэндээ ч байд юм уу яг надад л яг худлаад гэсэн санагдаж байгаа юм биш. Яг та эдийн комедиг үзэх. Тэгэд Шин Зеландын би комедиг бас үзсэн аахгүй юу? Шин Зеландуудхны. За. Тэгээ би юу ч энийг үгүй шүү дээ. Яг зарим орнуудаас олон жил хийсэн ч гэсэн бас монголчууд манай монголчуудаас арай илүү хийгээд байгаа шиг санагдсан. Тийм үү? Тийм. Тэгээ дээр бас би нэг санаа нэлээ гоё яваад. Аа энэ stand up хийж байгаа гарууд байгаа л юм солонгост. Солонгост аа солонгосыг Google. Comedy Haven Тийм тэгээд бас нэг манайх шиг open mic энэ төр болдгоо юм байлээ. Яг basement bar-нд дөрөвд хөтөр болгон болдог гэнэ. Энэ бүр яг шаажтай. Би яг дөрөвдгийн орой basement гээ газар идэв. <laughs> За яг эдгээр déjà vu болж байгаа шээ. Тий эдгээр энэ нэг за яг эдгээр бол эхэлж л байгаа юм дээд. Хагас солонгос хэл мэддэг байсан бол бас үзмэр л байна л да. Тэндээ англиар бас нэг комеди клуб байгаа юм байлээ. Комеди централ их болов уу хараа. Аль чи энийг яриад байна. Комеди селлер их болов. Энийг үү? Comedy Black Factory. Яг stand up soul. English comedy clubs in Korea гэд хайхаар гарч ирж ирсэн юм аа. Тэр үед. Seoul comedy гэж бас клуб байгаа юм билээ. Тэр англи хэлтэй хүмүүст ярих боломж өгдөг. Зөв зөв. Тэгээд ер нь Аазад бол энэ бол яг бүүн болж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед анзаараад байгаа бол яг одоо манай клуб дээр гэхэд 3 Америк комедиан ирсэн тий. Одоо энэ 10 сард нэг англи комедиан ирж байгаа. 11 сар дахиад нэг англи комедиан ирж байгаа. Аа нэг сараас Ахмед Ахмед гэдээ бас одоо бас Америкт тэр э, э, Канад манад тоглож байсан бас юу араб комедиан ирж байгаа. Тэгээ ингээд ягаар бид нар нөгөө нэг Азийн энэ тэр чинь Азар их туур хийгээд байгаа байхгүй юу. Тэр Азийн туурд нь ингээ манайхыг манай клуб бас ингээ орчод байгаа. Тэгээ бид нар бол яг тэр боломжоор нь оо миний ясж байгаа амбиц ambitious нэг юм бол зорилт бол Asia's finest гэдэг аах. Би яг Солонгос, Япон, Синга, Хятадын 3 4 хот гэд энэ яг яг томоохон газруудаар ингээд явхад яг Малайз бас Куала Лумп, KL, Кракаус гэдэг тэр байдаг юм билээ л дээ. Яг тэр comedy хийдэг газруудаар нь очингууд айгүй жижиг юм блэ. Жижигхэн одоо жишээ нь Кунфу Comedy Club гэдэг одоо хятадын хамгийн баг алдартай шахуу тэр нь болохоор 80 оны багтаамжтай юм жижигхэн клуб байхгүй. Манай Epic Comedy ч хэдэн 200 оны багтаамжтай. 200 200 хүн. 200 хүний судалтай. Тэгээ ер нь дээд Америкийн том том нэг алдартай comedy клубуудыг одоо харж байхад ч гэсэн бичлэгнээс манай э, манай UB comedy-аас илүү жижигхэн тэгээд нэг юм тоосгой хан манны юм зогсцсон тий. Хамаагүй жижигхэн харагдчихэдэг шүү дээ. Яг тэр нь бас нэг минимал стил нь байгаа хэл та. Одоо Нью-Йоркт жишээ нь comedy seller чинь бас 80 хүний багтаамжтай мөртлөө дэлхийд бас алдартай байхгүй. Одоо Louis C.K. тэр гардаг тий. Kevin Hart очиж гин, Chris Rock, Dave Chappelle тэрий зүгээр ингээ оройд гараал ярддаг. Яг тэгэхээр тэр comedy seller чинь баг 30 40 жилийн түүхтэй. Тэгэхээр яг нэг комедиг одоо Asia's finest гэж хэлэхэд бол хилдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тий, хилдэхгүй байгаа. Тэгээд бид нар тэрийг хэлээгүй хоорон оригдгүү хүмүүс нь пег ирж суудаг. Гол нь бид нар тэрийг хэлээгүү. Аа, ирсэн комедианууд бас хэлээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол хамгийн best яг яг comedy юу байна гэд. Тэгээд нөгөө эн чинь өөрөө миний мөрөөдлөөсөн байхгүй юу? Ерөөсөө л яг ийм гоё comedy show Монголд үзэх юмсан гэдэг. Тийм мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд тэгсэн өөрөө комедиан <laughs> бас болох яг мэдээж энэ бол нууцхан мөрөөдлөөс нь л та. Тэгээ тэрийгээ тэгээд ингээд явсаар хагаад тэгээд мэдээж нөгөө бид нар чинь анх эхэлж байхдаа өөр өөр газруудаар ярьж явдаг гэсэн юм. Хоёр дахьд аа basement те дөрөв дахьд street 61 аа тэнд гандан live house тэгэл энэ кино кафе кино кафе хаан гэр одоо энэ сувоноо бидний сөүлийн гудамжаар бол бараг дуусгацсан юм билээ явж баг нүүдэл чинь нүүдэл чинь бүр ингээд баг ингээд нэг 100 нэг хит тав алхаал бидний комеди хийжсэн газар даа байхгүй. Тэгээд ингээд тэр үед яг би яг бодсон яг бид нар өөрсдийн гэсэн яг тогтмол хийдэг комеди хийдэг яг өөрсдийн тайцтай тэгээд манай чинь бас хөөгдөж тогтсон шүү дээ зарим газарт бас тийм тэгээд цагтаа магтаач ирж исэн тэгээд тиймэрхүү бас нэг жоох яг энэ урлаг бас хөгжихийн тулд яг бидний юм өөрсдийн гэр маягийн юм орчин байх хэвээр яг юм үзүрийн тий яг бидний дүрмээр явдаг. Тим юу байх хэвээр гэж бодоод тэгээд яг хоо яд нээсэлтэй. Тэгээд чи нөгөө за энэ ч одоо яг төөх өөр ингээ хоёр дахь комеди клуб хурдан байгуулгадаасаа гэд хүсдэг тий. Одоо энэ ч болохоор яг одоо за зөвөр сонсож байгаа хүмүүстэй хандаж тэгээд манай Батагийн одоо айгуу тийм гоё хүсэл байгаа байхгүй яг чи одоо энэ комеди клубаас ашиг олдог. Тэгсэр нэ хоёр дахь клуб байгуулагдах юм бол энэ ашигаас чинь тодорхой хэмжээнд багасна шүү дээ. Ерөөсө тэр бол ерөөсө хамаагүй комеди хөгжөөсөө Тэгээд олон комеди клуб байгаасаа гэж гэж хүсэж байгаа ч айгүй таалагдж байгаа юм. Одоо тэгэл нэг юм бол одоо шууд комединууд UB комеди дээр нэг орой ярьлаа. Шууд тэр оройноо залгуулаад нөгөө клуб дээр ярихад маш хурдан хоёр дахин өөр брэнд гэх юм байна тий. Одоо тэгээд ямар ч зах зээлд нэг компани ингээд яг бүх зах зээлийг хангаж чаддаг байхгүй монопол. Уус хангаж чадахгүй. Нүүц бололцоо ингээ хүрхгүй. Манайх одоо нэг орой 200 хүн л багтааж штэ. Яг нэг шоун дээр яг бид нар тэрийг одоо давраад нэг орой хоёр шоу маа гэж болгож болно л тоо. Гэтэ яг одоохондоо бас арайс тийм амар бол багтд шингэхгүй байгаа юм байхгүй. Өнөөдөр жишээ нь 70 хэдэн хүн ирсэн те. Нөө 200 хүнтэй заалч нь бол ингээл бараг талан шахуу ингээд дүүрэл яг тарж мар суулгаал нэг олон юм шиг харагдаад байгаа юм. Тэгээд би бол яг хоёр дахь юу бол угаасаа нэгдэх замдаа бол орцсон байгаа гэж бодож байгаа. Яг тэр яг энэ нөгөө нэг үр үр таригдсан байгаа байхгүй хүмүүсийн толгоонд харагдсан. Зарим одоо бизнес талаас нь харж байгаа хүмүүс ч гэсэн ингээл хараад оо энэ энэ л хүмүүс суглараад байна ч гэдэг юм те. Аа тэгээ комеди хүсэлтэй залуучуудыг бас аазгайг нь хөтлөгцсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол тэрэн дээр бол амар тийм юу аа энэ бол мэдээж яг өрсөлтөө хүн болно л да. Энэ өрсөлтөө хүн бол уусаа байх хэрэгтэй. Өрсөлтөө хүн байж л энэ зүйл чинь юу ялзрахгүй юм. Ирүүл ирүүл өрсөлтөө явж иж те. Тэгэхгүй бол ингээл тийм манай амра бүр яг хүсэж идэх бүр за одоо ингээд нэг дахиад нэг comedy club залуучууд гараад ирээсэ гэх те. Гэхдээ гол нь яг би бид нар яг яах хэвээр бид нар анхдагч болохоор одоо Монголтой за яг яг бас анхдагч гэдээ ярихаар бас жоохон ингээд өнгөрөөд байгаа юм шиг. Тий, өнгөрөөд байгаа юм шиг нөгөө нэг өмнөх үеийнхнийгаа бас ингээд үгүй үгүйсгээд байгаа юм шиг. Гэтэ яг энэ төрлөөр яг бааранд ингээд юм уунгаа чөлөөтэй нэмэх 18 сэдв ярьж ярьж болдог тий өөр юм ярьсан ч болно хамаагүй тий хараалын үг хэлж болдог гэдгээрээ бид нар бол шинэлэг баггүй анхдагч. Тэгээ яг энэ энэ төрлийг бид нар одоо анх ингэж авч явж байгаагаараа эхлээд соёлыг маш сайн тогтоох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхгүй ингээд нөгөө нэг <clears throat> өөр клуб гарч ирсэн манай дэ ярддаг юмыг шаагаад яриад байвал тэр чинь шодрог өрсөлтөө юм биш. Тэгээ тэр клуб өөрсдөө алсан болчих واخгүй. Одоо чинь Францын комедианууд тэгдэг гэж байгаа байхгүй гадаад Америкийн Крис Рок мокийн зүгээр за би Крис Рокийн имийг ярина. Чи тэрний имийг яриараа гэж зүгээр хуваагаад авчдаг. Тэгээ зүгээр Францтай өөрсдийн карьертэй бүр тэрүүгээрээ карьер шаацсан баг. Хүний имээр тийм байдаг гэсэн Францын комедианууд бол би зүгээр хинээс сонссон тэр Ari Shafir гэх комедианоос тэр Монтреалийн тэгтээ яг нэг comedy фестивал дээр ярилцж байгаа байхгүй бас подкаст ингээл хоёр комедиан уулзаад э, хоорондоо ярилцж байгаа. Тэрэн дээрээ зэгж байгаа байхгүй. Одоо нэг шинэ Америкийн зах зээл нэвтрээд байгаа Gad Elmaleh гэдэг нэг комедиан. Тэр чинь Chris Rock-ыг амар шаадаг маа. Өндөр хөгжсөн болохоор нэг тийм ярих сэдв цөөнтэй байд юм шиг байна бид нар ч юм болохоор манай Монгол нэг бүтэхгүй юм ихтэй болохоор тэрийг ингэж заах юм ихтэй. <laughs> Э, энэ энэ энэ юм байна гэд харах юм ихтэй. Тэр нэг айгүй гоё санагддаг. Тэгээ хүмүүс нэг тийм аа ядуу буураа байх тусмаа хошин шог илүү сайн хөгждөг гэж байгаа шүү. Тэгээд яг нэг тийм хошин шогоос болоод улс орон яд байгаа юм шиг мэрэд идэг. Гэтэл яг эсэргэр байхгүй тий. Одоо нөхцөл байдал ийм байгаа учраас тэрийг тааж байгаа гарч ирж байгаа хүмүүс байхгүй яг чухал тоглогч гэж боддог шүү дээ комедиануудыг би нийгмийн дагвар бүтээгдэхүүн маягийн юм шүү яг тэрийгэ дагаад төг тийм одоо бүр амар хөгцсөн те бүр бидний юм хар гаригийн хүмүүсийг бодлороо харилцдаг тэгэл ямар ч асуудал байхгүй секс чийдгүү шо бодлороо секстэл те ингээл хүүхдээ клондол гаргаж маргадаг. Тийм төвшөнд хөгжчих юм бол яг маний тийм инээдгүй болчих واخгүй те. Хараалдаггүй. Тэг ямар ч инээдгүй мэдгүй одоо тэр юм би төсөөлөх гэхгүй л байна л та. Тэгэхээр яг Монголын нөхцөлд бол угаасаа инээхээс өөр аргагүй бүр инээж ийж энэ ямиг бараг даван тулахаас өөр аргагүй болчиход байгаа хөөх те. Зарим зарим үед бол одоо амраа бол оркуудын тухай их ярьдаг те. Тэгэхэд хэрвээ амраа одоо Францд ч юм уу төрсэн байсан бол одоо нэг чухал сэдв нь бол байхгүй болсон байсан байгаа байхгүй. Тэгээ дээрэс нь бас одоо юу гэдэг одоо Европын орнууд ч юм Америк Америкийн бас зарим газруудаар яг энэ political correctness гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо яг ингээд хилчмэр байгаа юм а нүүрэн дээр нь хэлэхгүй. Ягаад гэвэл энэ бол politically incorrect incorrect болоод incorrect гэдэг л incorrect те. Чи хар хүнийг ингээд ажилгүйч гэдэг юм те дээрэм тонол хийгээд тахтан чи тэрийг нь шүүмжлээд хэлж чадахгүй аа ингээд нэг аа энэ бол ингээд яг racist болчихгүй тулд те тийм тэгээ нэг хэлэх шаардлагатай тийм тэгээд нэг юм тэр бас комедид амар яаж байгаа комедид амар сүргээр нөлөөлж байгаа а манад бол бас арайч бас яг политикал коррект fitness гэдэг юм бол ерөнхийдөө social media-гаар бол ингээд яваад хөгжөөд яваад тань л та. А гэхдээ тэр нь бас хитрхи тийм бүр ингээд туйлширсан бас арай болоогүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Азар уус Монголд нэг тийм racism байхгүй юм да тий. Харин тэнийгэч racist. Яг хужаа нарыг хужаа нар л их байна. Хужаа солонгосуудтайгаа л яхам да гэж. Тэгээ монголчууд ер нь бол амар racist ер нь бол бүх хүмүүс бол racist л те. Харуутч гэсэн амар racist. Тийм тий. Азууд юм юмуудыг бол тэгэл цагаан магаануудыг бол амар racist. Ер нь бүх бүлэг л ер нь нөгөө бүлгээл ямар нэгэн байдлаар ярьж байгаа шүү дээ. Гэтэ яг нөгөө дотроо бас арай нэг улс төр нөгөө шашин машны хагаралтай гайгүй харьцангуй бага болохоор бас дотроо нэг арай гайгүй байгаа шиг санагдтыг лээ. Манай Монгол ер нь айгүй тохиромжтой газар шиг санагдаад байгаа комеди ихэд. Тийм тэгээд гэтээ би одоо энэ Америкт одоо Америкээс сонсож байгаа бас залуучууд байгаа бах те одоо Бадарчин comedy Mongolian American comedy club гэд нээсэн байгаа тгшиг те тгшиг болон одоо Чикаго хотод одоо бас ингээд open mic event хийсэн гэсэн тэгээд Вашингтон ДС-д бас монголчуудын бас нэг бас тийм comedy эднэр хийх гэж байгаа нэг залуу байгаа гэлээ те. Юу ч гэсэн би бас сайн судлах хэрэгтэй баг. Гэхдээ яг монголчууд ингээд тэнд ингээд бас юм хийх гээд байгаа байхгүй. Гэтэ би тэр хүмүүс зөвлөх зөвлөх номер 1 зөвлөгөө бол аа Монголыг бол ерөөхдөө мартсан дээрээ. Шууд та нар яг их тэр их нутагт нь те одоо юу гэдэг айргны их нутаг одоо айргийг бол Монголд л очиж уун гэдэг бол stand up comedy бол яг Америкт те. Яг тэр Америкт нь ер нь бол Америкийн школоор нь явцсан дээр л сурч хаа гэдэг та нар тэнцэнэ байгаа юм чинь шууд англиар комеди хийгээд эхэлчихээ. Тэгжиж Монгол комедианууд дэлхийн зах зээл гэх юм одоо энэ Америкийн зах зээлд ороод одоо юу гэдэг нь Тревор Нова шиг ч юм уу. Яг тэр Том Роуз хэлчихсэн байхгүй юу? Аа, манайд нэг нэг юу яасан штэ. Нэг тийм мастер класс оруулсан штэ. Тэгэхэд бол аа Монголын комедианууд ер нь дэлхийд ер нь хэр явах вэ гэж асуусан чинь аа Монгол хүний дуу хоолой бол дэлхийд ерөөсөө баг байхгүй гэж байгаа very unique voice. Тийм шүү дээ. Тийм маш тийм өрмөц сонсож байгаа exotic байгаа байхгүй. Тэнгүүд яг цагаан эрстэй эрэгтэй хүмүүсийн voice бол хангалттай баг төгцсөн. Харанч тий. Тий харанч төгцсөн. Одоо яг гейм ингээл хүмүүс ингээл баг угаар гарч ирэл Азууд бас ингээд жоохон цөөхөн байгаа. А тэр Аз дундаа Монгол хүн гэдэг чинь за яг хятад Япон, Солонгос, Молонгос ер нь ойролцоодуу тий будаа иддэг, ханзаар бичдэг соёлтой. Аа Монгол соёл чинь нүүдэл чинь дэлхийд баг хаач явахгүй тийм соёл. Сонин соёл. Тэгээ Монголын талаар гадаадуудын ойлголт маш хомс байдаг. Өнгөцтэй нэг Америкт очиход ээ beef Mongolian beef гэж шатж тэ тэр beef нь яаж яхад Америк зарж байгаа beef Mongolian beef биш тэрийг хийж байгаа хүмүүсүүд нь монголчууд биш хятадууд ч юм уу Мексикоч ингээд тэр тогоонд галтгоонд нь ажиллаж байгаа хэрэг Тэнгүүд Монгол Монгол гэдэг юм чинь яг Чингис хаан гэдэг яалчгүй Чингис хаан ч угаасаа агуу хүн болохоор ингээд дэлхийг донслогоод хэдэн зууны турш ингээд нэр нь цойратад яваад байгаа байхгүй. А тэгээ бид нар бидний одоо дуу хоолой харин хаана нэ тэ. Тэр яг нэг танигдсан хэдийн ямаараа юу ч гэсэн эхлээд хаалгаар ингээд хөлөө оруулж агаад тэгээд юм орох хэвээр юм шиг санагдтыг. Тэгээ болохгүй бол бид нар өөрсдөө юм видео мэдээ хийгээл янз бүрээр тэр нэг Монголыг нэг тийм National Geographic-ийн нэг тийм нэг нэг wild country мөн л дөө мөн л дөө угаасаа Монголд бол дэлхий таанч байхгүй гоё юм байгаа. Гэхдээ бид нар бас яг гадаад уттай тэдний төвшөнд дор хаяж тэдний төвшөнд болохгүй бол дээрээс нь загнах хэрэгтэй байхгүй. Англи өөртөөх нь унгын хэлээр нь загнах ч гэдэг юм уу те. Ер нь бол тутахгүй хэрэлдэх хэрэгтэй байхгүй те. Тэгэхээр яг ер нь бол манайхан бол амар потенциалтай гэж бодоод байгаа. Тэрэн дээр бол би бол асуудалгүй. Asia's finest те. Yeah Тэгээд тий. За за. Нэг та хэдийг мэдхээс өмнө нэг гадаад комеди үздэг байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд дээр нэг том рууцыг ирэхэд та хэд инглиш англи хэлээр бас одоо комеди хийлээ шүү дээ. Тэгэл үзэхэд нэг тийм яг ямар нэгэн тийм та нарыг таньдагдаач биш ер нь яг үнэхээр инээдтэй байсан бохоггүй. Тэгэхээр ялангуяа амарчин бол үнэхээр англи хэлээр л алсан. Тийм шүү дээ. Тэгээд амарчин бол би ер нь зүгээр яг шууд гарахад бол бэлэн байна гэж бодсон. Эдрийг хоёр ч гэсэн бас сайн байсан шүү дээ. Миний жоохон хэл жоохон арай арай жоохон хил муу гэдгээс гадна бас нөгөө нэг зарим жокнууд орчуулгаар нөгөө бүтцэн шал өөрүүлээд тийм хүмүүс англи хэсэг нь урдаа гараад тэгээд нөгөө нэг жок нь байхгүй болчт юм байлаа. Тийм англи хэлний өөр нөгөө өгүүлбэрийн бүтцэн өөртөө I went to the store гэнгүүч англи хэлэн дээр яг punchline punch үг нь хамгийн төгсгөлд нь байж болдог байхгүй. The store гэдээ дуусч байгаа шүү дээ. Тэгвэл Монголд би дэлгүүрлүү явсан болчихж байгаа юм. Явсан нь үйл үг нь баг сүлд нь ороод байгаа. Тэгвэл орчуул үйл үг нэр үг хоёр нь ингээд байран солигдоод идэг. Бүтцийн үед бол өөр хэл. А яг англиар заримдаа ингээд бодцоод тэрийг монгол руу яа гэхээр бас болдгоо шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг монголоор яг one liner joke бичих бас амар хэцүү. Тийм. Идрээ бас энийг хэлчихсэн. Яг амар наа чи амар хэцүү шүү дээ гэл. Тийм өгвөл бүр их их нүг панчлайн болох хэсэг нь ингээ эхэндээ орж таарад байдаг болохоор дандаа нөгөө үүл үгээрээ төгсдөг болохоор яг тэр үүл үгтээ тохируулсан бас панч бичихсэн байх л та. Би нэг монгол хэл дээр нэг жижигхэн онлайнаар хийж үзээд тэр болохоор ягаад ч англи руу орчуулагдахгүй байхгүй одоо ийм чи хайр гаргийн хүнд итгэдэг үү? Үгүй. Би ерөөсөө итгэдэг болохоор хайр гаргийнханд ямар ч мөнгө зээлдэг <laughs> гэж аахгүй. Тэгээ энийг одоо би англиар орчуулах юм бол гэдэг чи яг яваас панч болчихсон. Зүйл болчихсон. Тэг энийг болохоор англиар орчуулахаар итгэдэг гэд хоёр үг байгааз. Энэ болохоор нэг нь trust нэг нь believe болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр орчуулагдаад ямар зүгээр утгагүй юм болно гэсэн. Тэг Монгол дээр л болж байгаа. Аа trust итгэдэг гэдэг чи яг trust believe хоёр хоёул болчихсон тийм. Тэг яг энэ зөвхөн яг иймэрхүү жокнууд ингээд заримдаа орчуулагдахгүй байна. Би их нэртэйгээ сүү тавиагүй би зүр сүүгээ дотор нь тавьсан. Тэгж басан. <laughs> Наа чинь бол орчуулагдах гэдэг milk engagement хоёр чинь. Тэгэхээр яг нэг тухайн соёлдоо бас яг онцлог тийм юмуд бас байна л да тий. Жокнууд хэллэгүүд ч гэдэг юм уу. Тэг манай монгол хэл чинь нэлээд одоо хэл соёлд бол хэл зүг тий. Хоршоо үг тэг юу гэдэг э, янз бүрийн зүүр үг тэр бол маш их байдаг шүү дээ тий Тэрийг бол бид нэр их унших хэрэгтэй юм шиг байна. Ингээд жижигхэн хэл зүгний номнууд, зөөрөг одоо юу гэдэг те тэр чинь дараа нь ингээ гоё юмтай өөр юм руу ингээд оруулаад өөр санаа санаатай одоо санаанд оруулж байгаа ярьцдаг юм те. За одоо дөрөв дөрөв яг анзарч ил л да. Анзарч ил өмнө ч сонсцсон л байсан л да. Тэгтээ яг одоо чиний нүг зүгээр нэг жижигхэн ингээд өөрчлөгдсөн байгаа одоо хөхүүл ирчүүдийн холбооч гэж одоо нэг хөхүүлэх тухай ярьж байгаа. <laughs> Хөхүүл ирчүүдийн холбоо гэж хэлчихэд нэг тийм амар эвлүүлэхэд хэцүү биш юм шиг болооч айгүй тийм зөвүүн сонсогдож байгаа байхгүй яг гол нь болоод хэлсэн шиг хөхөөл ирчүү тий хөхөөл хөхөөл ихүүд гэдэг үгийг тий хөхөөл ирчүүд болгоцсон хөхөөл шээц чи хөхөөл ч нэрнэ нөө за тэг ийм л байна да гэж хаа comedy live тэгээд би бол одоо яг сүүлийн үед амар яагаад байгаа бүр улам бүр амтаршаад гэх юм ингээд амар амтаршаад гэж үсэг. Комедид амтаршаад байгаа байхгүй. Амтшаад гэж юу? Ам тий одоо хулгай ихэд амтаршд штэ. <laughs> За. Улан бүр хулгай их гэд бүр ингээд гой санагдаж шагаад тий. Тэг санагдаад байдэн штэ тээж гэсэн. Яг туршлагаас яг э, би тийм хулгай мулгай гэдэг үлтэй зүгээр гайгүй л хөгч байсан байх чи. Гэтэ би яг тэр амтарших мэдрэмж нь бол мэдэрчсэн л та. Яг багада лагер дээр нэг 500 <laughs> төгрөг нэг юм айлын нэг юм юун дээр унтсан байсан. Террас дээр унтсан байсан хөөе. Тэгээд айлынх нь ингээд гэр дотроо байсан. Тэгээд хаалх нь онголтой яг үүдэнд нь 500 төгрөг унтсан. Тэгээд би дээр нь ингээд очингуудаа гიშгчээд жоохон байцснаа. Готлоо үдчихэж байгаа юм шиг болоо аваад тэгээд зөвхөн бүр яг аим гой санагдаж байгаа нэг өнгөө юм ингээд авцсан. Тэгтээ нэг аюултай юм шиг. Тэр чинь нэг адреналин мэдхгүй нэг тэр юмд амар дуртай болоод байгаа юм шиг яг тэгээд зүйлд яг яг тэгээ нэг хулгай хийх чадахгүй байгаад гэдэг хулгай хийхгүй чадахгүй байгаад гэдэг хүмүүсийг бол баг зэрэг бас ойлгосон л да. Тийм яг комедид яг би тэрэн шиг ингээд улам тайзан дээр гарах шин юм ингээд ярих турших тэгээ зүгээр ингээд амар чөлөөтэй яг нөгөө нэг ямар ч нөгөө аа юуг ингээд би бэр харанхуй орчноор орж байгаа шүү дээ. Одоо чинь ямар ч материал бэлдэг об мактер бол би тэгдэг байхгүй. Заримдаа бүр ингээд яг юм солиотой юм ярьж мэрэч юм уу те хэзээч ярьж үдчихэж байгаагүй юм а ярьждаг ч юм уу зүгээр толгоондоо санаа байсан юм аа ингээд яга тэр бол амар фаны санаг надад амар гоё зүгээр фан санагддаг болсон комедигийн тэр нөгөө нэг зүгээр тайцсан дээрээс авж байгаа мэдрэмж нь тэрэнд одоо баг донтоод байгаа ч юм шиг те гэтээ ингээд бүх хүмүүс ингээл бүх хүмүүс гэж яд 80 90% нэгэл чамайг хайрлал тэр мэдрэмж айгүй гоё л байдаг байх л та тий. Одоо яг шинэ комеди хийж эхэлж байгаа хүмүүсийн нэг челленж өгдөг байхгүй юу? Яг анхны сэтгэл чинь 7 секунд шүү дээ. Яг тэгэхэр бид нарыг одоо гарч ирэхэд хүмүүс танихгүй та нарыг болоход яг нэг хүмүүс ингээд аль хэдийн хайрлаад эхэлсэн учраас ингээд хамаагүй гоёор хүлээж авч байгаа. Бидний хөдлөхөр амар том челленж байхгүй. Яг гарч ирээл шууд хүмүүст эхний 10 секундтэй таалагдж чадахгүй бол хүмүүсийн хандлага бүр шал өөрчлөлдөг. Тийм учраас нэг opening line шүү дээ. Тэрийг тэрэн дээр л би амар сайн төвлөрөх систем санагдаа. Одоо би яг нэг одоо байгаа open нэг line одоо нэг өөрийгөө цалингүй энэ төр гэж ярьж байгаад эхэлдэг. Тэр тэр одоо open нэг line-аас салхаас айгаад байгаа байхгүй юу? Хэрвээ энэ line-аас салчих юм бол яг энэ болохоор миний батлаад өгөх юм. Тэрийг насаараа ярихгүй сте. Салхал ёстой л да. Гэтэ яг салж чадахгүй айгаад байгаа байхгүй бүр нэг тийм цаана айц. Тэ зүгээр өөр хоёр дахь жокер эхлээд үзгүй. Тэрнийхээ дараа юу ярьдаг? Харин одоо тэнгууд яг нэг бүтцэн өөр тийм нэг амар өдөр ирж байгааг ер нь мэдрэл байгаа л да. Тэгээ өөр жокер эхлэх. Аа Харин тийм ээ. Минийх тэгэл солигдол идчихтэйг. Одоо би сүүлийн үед яг за та бүхэндээ тогтоо тэмцэх өдрийн минь төргийг ингэж мэдээж хүмүүс мэддэг хүмүүс нь юу вэ? 12 сарын 1-нд штэ юм гэж тийм. Миний хувьд өдөр болгон тогтоо тэмцэх өдөр байдаг гэдэргээл те. Тогтоо бол өдөр болгон тэмцэх хэвээр. Тийм та ганцхан өдөр тэмцдэг юм шүү дээ. Ямар аюултай юм бэ? Энэ крауд ворк болчихж байгаа хэрэгтэй нэг үзэгчтэйгээ харьцаад Тэгээд бас нэг гоё юм ингээд гард юм гэдэг. За ёо цахан залуусаа гэдэг бүүн ирч хүч яг ингээд чи яг өөр иржсэн дээр өрөх гэж тэгдэг гэдэг. Яг надаас болохоор ерөөсөө тийм юм гардаг байхгүй юу? их тийм гаргаж болохгүй яг нэг л нэг тийм яг надад зөхгүй юм шиг би нэг хинэж мэдхгүй баг арсан аа зөвхөн хэрэг зөхгүй ч мэдхээс өгч магадгүй л тэ мэдхгүй яг хүн болгоо туршиж үзэхээс магадгүй айдаг л баг л та би орилж гараад ивэл бас мангаралтай тий гэтээ яг би зүгээр мэдхгүй би зүгээр алга ташуулъя алга таши дэргээд нэг тийм сонио хоол тэнэг хоолоо молоогоор хэлээд сүүлд хоёр дахь шоунд дэр чи яг яг юу гэж анх хэлж гарч ирлээ. Ямар ч юм гарч ирсэн нэг толгоогоо бодсон залуу өст юу өстө чи яац гээл. Тэр мөр зүгээр үү гэдэг. Тэр мөр чи яа зүгээр гоё шааж байгаа байхгүй яг. Тэр мөрхөө. Тэрийг өмнө хин ч хэлээг байсан юм. Комедиануудаас яг тэр хэлээг байсан. Яг уртлыг нэнд сонсож байгаа хүмүүстээ хэлэхэд сая хоёр дахь шоун дээр манай хана хөтлж исэн. Тэгээд яг хамгийн уртлын игнэн дээр нэг залуу ингээд партизан толгоогоо тийм яг партизан шиг яг тоосох дуулсан юм шиг бай. Боцсон байсан. <laughs> Тэгээд яг гарч ирэнгүүтээ шууд тэр залуу руу анхаарал Тэгээд нэг тэр залуу чи хамгийн урд суужсан болохоор артлын игнэний хүмүүс бол бүгд харцсан байсан. Тэгээд бүгднгийнх нь мэдж байгаа мэдээллийг л би зүгээр ингээ хилцсэн. Өө яана зүгээр өгшөө ингээд. <laughs> Тэгсэн чинь л ямар нийттэй болсон юм. Яг нэг юу гин дарийн зурхад бэлэн байсан те. Гарч ирэл нэг зурсан чинь аа гэдэг тэр нэг мэдээлэл нь яваад хүмүүс дотроо бас гайхалсан баг л та. Тийм залуугийн талаар юм хэлсэн нэг байсан. Би одоо яг ярьж байхдаа тэрийг харсан бохоггүй. Тэгсэр нэ нэг яг тайсан дээр тийм чөлөөтэй байж яг чамш чиний төвшөнд сураагүй. Тэгтээ юм ер нь бол сайжирч байгаа л та. Тэнгүүт яг тэр залууг анзаарсан хэрнээ яг буусныхаа дараа л би тэр залууг жоохон оролдож болох байсан биш тэгээ бодогдож байгаа байхгүй. Тэгэл дараа нь айгу харамсалтай санагцлаа та. Тэгэл тэгсэн чи чи гарч ирсэн. Аа яа чи яац ийг л. Тэрэн дээр бас нэг өөр юу гэж хэллээ. Яг тэр юутай бас холбоотой бас нэг юм хэлсэн юм а дараа нь. <laughs> Хэллүү яалаа, хэлээгүй ч үлээ. Юу ч гэсэн бас нэг тэр гимтэл хэцүү үетэй нэг холбоотой юм яа. Нэг юм хилээд тах шиг санагдсан. За тэр ч яг хаа тэгээд аа тэгээд тэр тэр бас яг юу юм шиг санагддаг л та яг байн гарсаар хагаад тэр нэг үзэгчтэйгээ харьцах харьцгаа жоохон комфортабл болж эхлэх хэрэгтэй. Гэтэ би бол бас эзээч яг бүрэн комфортабл байдгүй л та. Тэгэл яг яриа л зүгээр гол нөгөө тэр клубд ирсэн үзгээд ирсэн хүмүүс ингээ гоё өөртөө харьцаар бас нэг гоё санагдсан юм шиг. Тэгээ бүр бүр байхгүй болтол нь хийгээд ч юм уу За яг яг бүр уран гоё уран цэцнэр хийгээд байвал бас кайфтай тий. Тэгэхгүй зарим нэг ингээ доромжлохгүй тах юм бол бүр тэр хүнд амар хэцүү ирсэндээ баг харамсаа шач те. Тийм ч яг уу ийм ийм юмнуудад имзгэлдэг гэж байгаа. Хүний одоо нөө өөрчилж чадахгүй нөө identity жишээл нэрээр нь ч юм уу эсвэл арсны өнгөөр нь ч юм уу хүн тэрийг өөрчилж чадахгүй нь имзгэлдэг гэж. Одоо дээрийн залууч хийхэд тэр залууч өөрөө баяртай тэр хүмүүс ч яг баяртай байсан гэхээр тэр залуугаас идэгчих учраас тэр чинь нэг тийм том асуудал биш байсан гоо. За зүгээр штэ гэлээ. Харин тий. Тийм бах те. А тийм байна. Яг хүний яг өөрчилж чадахгүй маань дөрөнгөж болтгоо гэж байгаа. Роустлж. Аха. Гэхдээ Джефрос <laughs> бол хангалттай нүүр царайг нь бол хагас шаад шүү дээ. Джефрос. Джефрос бас амар те. Тэр сүүлийн тэр юуг нь үзсэн үү? Юун дээр цагдаа цагдаа нарыг руусталсан. Бостны цагдаа гэлц дээр очиод тэгснэ Техаст нэг юу шорон шоронгийн шоронгийнх хэвээр хоригдлуудыг руусталлаа те. Э, where my innocent people at гэж бүгд орилж орилж байгаа те. Бид бүгд гимгүй. За хөө амны хэрэгтэй хүмүүсийг жоохон хоогор суулгаараа болгоорой <laughs> гэж шагаа те нэг залуу Чонхин гэдэг нэрээ хэлсэн чинь би миний чи миний амьдралдаа харсан хамгийн анхны хүүхэд хүчрэлэгч бөгөөд хүүхэдтэй адилхан зэрэгтэй хүн байна. Яг зэрэг тий. You look like a child and a child molester гэж яадаг тий. Тэр цагдаа нар дээр жоохон хэцүү юм болсон байлээ тий. Эхэндээ жоохон хүмүүс нь тэр эхлээд тэгсэн гэсэн энэ цагдаа нарыг энэ тэнд баханд оромжилж явдаг хүмүүс тийм мэдээлэлдэг тий. Тийм өгцсөн байсан юм байлээ. Тэгээд цагдаа нарын жоохон онцгойлж байгаа <laughs> тий. Гэтэ нэг үзэгчд нэг заримдаа нэг юм онцгой хүлээж авах юм чамд мэдрэгжсэн үнийг зарим нэг юмнаас л одоо жишээ нь би ингэж хэлсэн байхгүй а амраа нэг удаа намайг зарлахдаа анх удаага тайзан дээр гарна гэдэг бол айгүй хэцүү зүйлгээ тэгэнгүүт тэгээ зарлцсан байхгүй яг яг ч хүмүүс намайг яг анх удаага гарч байгааг ойлгоцсон тэгэд хүмүүс ч уулна энийх гэж ирдэг дээ айгүй гоё уулна үзэгчд айгүй тийм гоё хүлээж авдаг. Гэтэ яг тэр өөрөө яг нэг тийм нэг хамгийн анх удаа тайзанд гарч исэн мэдрэмж яг давтагдсан бохоггүй юу. Үзэгчид яг ингээд нэг юм илэг барих гал нэг юм жоохон тавалчих гал яг тийм мэдрэмж яг эхлэндээ эхний хэсэгт явж байсан. Аа итэр гэж юм бэ. Тий, тий, яг ихчнэр нэг тийм нэг тийм. Чи нэг тэ гэд яриадсэн чинь тэгээд амир тэ гэлсэн шүү дээ. Тий, хамгийн анхныхтай нэг тэгж ийсэн. Яг тэр нь яг тэр мэдрэмж давтагдал явж тий. Хөрдөд байгаа юм шиг. Тий. Тэгэхээр яг ер нь бас нэг юм нэг үзэгчдэр үзэгчдийнхаа хүндлэл гэх юм уу нэг тийм За энэ энэ багийг сонсох хэрэгтэй шүү гэдэг тэр нэг мэдрэмжийг command respect. Тийм. Тайсан дээр анханасаа ингээд нэг ялагдцсан нэг царай нүдэн <laughs> цоггүй. Уучлаарай гэж. Ингээд нэг тийм яана би одоо юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна ч гэдэг юм уу тийм юм сэтгэл зүйн үед тийм сулбгар гарах юм бол үзэгчид тэрийг чинь шууд мэдэрч штэ. Хоолооноос нь хоолооны чинь өнгөнөөс харцнаас чинь биеийн body language гэдэг бол амар их хүнд ингээд юу мэдээлэл өгдөг гэдэг байгаа юм. Хүн өөрөө ч ухамсарлаагүй мөртлөө далд ухамсараараа ч юм уу ингээд зүгээр ингээд энэ баг бол өөртөө ихтэй байгаа юм байна тий. Сух шааж байгаа ч гэсэн өөртөө ихтэй ч юм уу тий. Гэхдээ яг сүултээ тэр нь удаатай байл хүмүүс дургу болчих болох л та. Гэхдээ нэг амар гоё жоок ярихгүй байгаа мөртлөө амар хүмүүсийн хайрыг татсан баг явж болж тий. Хөөхөн. <laughs> Ханаг жоокийг мя гэж байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ яг хануу яг тэгдэг байхгүй яг ингээл хануугийн би яг ярьж байгаа мийг сонсоод бичээд унших юм бол нэг тийм минут юм биш аах те хануу өөр амар тэр чадвараараа ингэж бүр инээдтэй болгож гаргаж ирдэг ирч хүчээрээ акт аут сайтай тэрийг л би бүр атаархдаг шүү дээ тэрийг л авч тийм л чадварыг авчих юмсан тэгээ надад нөгөө яг юу шиг санагдаад шүү дээ нөгөө одоо би нэг FIFA тоглолдог бахта тоглогчоо нэг тоглогч зохион бүтээгээд тоглогчоо хөгжүүлдэг тэгээл нөгөө өшгөлөлт хурд одоо юу юм бөмбөгний бөмбөгний дрибл Бөмбөгний контрол, монтрол гэл те мөргөлт хэр сайн хамгаалдаг гэл ингээд үзүүлэлтүүдээ багуугаар ингээд хөгжүүлээ явдаг. Тэгээ тэрэн тэрэн шиг ер нь бид нар өөрсдийнхөө тэр одоо хэр сайн жүжиглж гин, дуу хоолойгоо хэр сайн өдөрж гин, тайзны stage presence гэдэг ааштай тайзан дээр яаж бие авч явж гин, өөр яг тайзан дээр өөрийгөө яаж мэдрүүлж гин те. Тайзан дээр нэг багийг ингээд одоо төөгөө ингээд чимээгөө гарч ирж байгаа ингээд зүгээр харц зогсож мохсдэж штэ нэг хайлт ингээд ингээд ингээл яхац чинь ингээд хүмүүс ингээд яг сонсоод эхэлж байгаа байхгүй тий. Тэгээд хар зогсож явахдаа бүр ингээд body language нь цаанаа нэг тийм өөрийгөө мэдэрсэн байдаг та айгүй ихтэй тий. Ингээд ингээл тий. <laughs> Энэ энэ одоо яавал гэж байгаа юм шиг тий. Одоо чинь эсвэл заримдаа содоо нэрийг нэг инээлгэнд э, одохгүй. За нэг инээлгч та. Гэж байгаа шүү тий. Нэг тийм тэгээд нөгөө сод содоо яг энэ өнгөрсөн 2 сард би содоог амар хүмүүсийн хайрыг татсан байна гэдэг бол амар мэдэрсэн яг. Цаа ч мөрөө тийм тийм cute бүр тийм ингээд тийм бөмбөг бомб cute бомб явж байгаа байхгүй тий. Ингээд эхлээд би гараа сунх шааж байгаа зөө эрдэнэ. Зэр сар зөө. Ер нь бол яг гайгүй яг хүмүүс яг яг энийх яг нөгөө инээлэгтэй панч юуд нь бас гайгүй орсон л доо. Тэнгүүтээ яг гэдэг яг би нэг л ингээ нэг жоохон юм дигэн догоон явцсан байхгүй. Тэгээд яг буугаал миний араас содоо гарч байгаа байхгүй содо зүр тайзан дээр гарч ирлээ. Айса бэйса бэлиенс гэж шууд өглөөл гарч ирж байгаа хөө. Тайд шууд нөө заалыг дөргөө бол тэгээ шууд өгөлж мөглөөл битэн дээр амар өглөөгөл нөгөө хүмүүс нь үү алга таш башаал. Тэгэл за сайн байцгаана уу намаас одоо гэдэг гэдэргээл тэнгуутэн зүгээр ингээд ингээд надад бүр ингээд сорог содо ингээд бүр ингээд бүх анхаарлыг ингээд сорж байгаа нь бүр мэдрэгдсэн шүү дээ. Бүгд чимээгүй болоод ингээд бүр ингээд заалыг ингээд бүр ингээд замдад авчиж байгаа хөө тэ. Тэр содогийн маш том давуу тал тий. Тийм. Тэгэл ингээл дуу хоолой молгоор яриа л Элза Мэсаг охноо ингээд do you wanna build a snowman гэл тий. Тэр мэрийга дуулаад ингээл өөрөө ингээд царай мариага гоё болгоод тэр чинь амар гоё инээдтэй юм. Тэгт дээрээс нь нэмээд ийм ячаар. Гэтэ заримдаа бас одоо яг энэ дээр бас яг нөгөө энэ бол яг хувь хувь хөнөрөөр хэлж байгаа юм биш. Өөрийнх нь ярьж байгаа тэр үзүүлбэр дээр нь би өөрт нь бас хэлсэн л тий. Чи яг жоко сайжруулаад. Жок бол mm -hmm бид нэр ямар ч авьяасгүй байж болно те ямар ч одоо юу гэдэг юу гэдэг урлагийн авьяас урлагийн авьяасгүй байж болно гэтээ бид нэр яг гоё жоко яг гоё бичдэг яг инээдтэй жок бичдэг тэрийг төгдрөлгүй хилчдэг байхад л тэр чин станд ап байхгүй гэхдээ тэр бол хамгийн ихний доод суурь нь те жоко хийдэг байх жокийг ер нь бол ингэдэм лээ комедианууд зүгээр цаасан дээр бичээстэй байхад нь уншихад л инээдтэй байх хэвээр А тэгтэл нь бүр нэг тэр чин тэр чин тийм сайн материал авах хэвээр. А тэрэн дээр нь нэмхэн чинь чиний тэр жүжиглэлт амьлуулж байгаа дуу хоолоогоороо яаж байгаа панча яаж хүргэж гин тэр тэр чин нэмэгдээд ирэхээр тэр чин чинхэн бүр яг одоо нөгөө цогц accomplish яг тгэлээ. Тэр одоо одоо яг жинхэнэ цогц зүйл болж байгаа хөх те. Материал болж байгаа хөх. Тэгэхээр ер нь бол содод бол яг тэр нөгөө авиасууд нь өгдөгтэй заримдаа нөгөө нэг нэ, Зүгээр нөгөө дуулаал ч юм уу яг тэр нь жоохон давмгаалах гэдэг байхгүй. Бэсэн. Тэгээ одоо бол цаачаа бол яг punchline, joke гэдэг юм бол ойлгоцсон. Тэгээд содоо л удахгүй мангас болно. Би бол одоо ер нь бол яг хэр нь амар болно гэж байна. Тэгээд тэрэнд бол ихтэй байгаа. Тэгээд манайхаа ер нь бол бүгд л тэгээд comedian юу ч бас их амар юу юм бэлээ. Цаашаага ямар ч одоо урлагийн салбар руу орчиж болохоор тийм хөрөөх чадвартай яг гинт одоо дуучин болол дуу зохиох бол явна гэж бохоггүй те. Ер нь хошин салбар дотроо телевизийн бас салбаруудтай. Тийм, телевизийн одоо зохиолчд зохиолчд stand up хийдэг баг нэр байна. А тэр зохиол дээр нь юу жүжиглж байгаа хүмүүс нь бас stand upчд байна. Найруулагч нь заримдаа stand upч байдаг. Продюсерууд нь comedy хийдэг байсан. Одоо мундаг гарууд байж гэн те. Тэр ерөөсөө фаны тэр салбар дотор маш олон тийм комедиануд байгаа байхгүй ажилладаг байгаа байхгүй те Тэгэхээр анханасаа хүүнийг инээлгээс сурч чинь гэдэг чинь дараа нь яг юу инээдтэй юу инээдтэй биш вэ гэдгийг тийм хэмжүүртэй болчихсон юм билэг. Зарим хүмүүс ч бол яг ингээд ингээд одоо манай Монголын бас нэг зарим шок зохиолч мөхөлч ч юм уу те. Яг ингээд уншингууд маш цөөхөн жоок аах. Яг 20 дугаар зууны манай бас мундаг одоо хүмүүс байна л да. Одоо Монголын шок зохиолын дээжүүд гэдэг байдаг. Тэрэн дээр бол зарим нь бүр яг ингээд бүр stand up-ыг ингээд зүгээр ингээд битцсэн юм шиг заяа. Биш л. Зүгээр л яг юм текст нь stand up шиг. А зарим нь бол ингээ бүр яг инээдгүй шахаад байгаа. Яг эсвэл би тийм юу мэдрэмжгүй болцсон юм уу? Мэдхгүй те. Тэгэхээр яг зохиол хүн яг юу бичих гэж байгаа бол зохиол бичих гэж байгаа бол stand up хийж үзэх нь бас зөв гэж яриад байсан юм лээ. Тийм. Чиний нэг одоо зааж байгаа Judy Carter-ийн номдроос тэр тухай Judy Carter тэр үлээ. Тийм, Judy Carter гэсэн байсан тийм. Ер нь comedy vibe. Comedy зохиолч болыч гэж хэлсэн зүгээр stand up comedy хий ямар ч байсан. Ягаад гэвэл чи тэн дээр л мэднэ. Тэн амар үнэ санагддаг. Ягаад гэвэл бид нар чи шууд feedback яг тэр дор нь авчиж байгаа байхгүй. Үнэхээр инээдтэй юм ярьж гин үү, инээдэмгүй ярьж гин үү гэдэг зүгээр секунд хөрөхгүй хугацаанд л үзэгчдийн царинаас. Тэ тэр материалаа хамгийн гол нь гоё сайн яг зөв хүргэж гин үү тэр үгний дараалал те тэр үйлбэрийн бүтц чинь яг инээдтэй нэг нэг өгүүлбэрийг яг нэг хідэн үгийг наан цаана оруулж байгаад нэг бол инээдтэй нэг бол инээдгүй болгож олно шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүтцээ яг зөв хийж гэнэ үү гэдгээ бас одоо судлах ч юм уу те. Яг зөв шууд нөгөө хүмүүс төр туршаад байгаа хөх те. Тэгээд чиний нөө нэг онцлдог одоо ирч хүч чухал гэдэг чинь комитет дээр тэр бол үнэхээр л үн юм бэл. Одоо би чинь 6 сараас хойш одоо баг жокнуудад солимоор юм аа одоо. Бүр яг энэ нэг нэг сетэрэл яваадах юм би одоо 7 хоног болгоо. Тэгэд чам тэгтээ өсвөл санаанууд байгаа. Санаанууд байгаа. Тэгэд эднийг боловсруулж амжихгүй би өөрөө нөө жоохон хувь хүний цагийн менежмент муутай ч юм уу нэг. Үгүй боловсроогүй түүхий байсан ч гэсэн гаргаж ярьж явах хэрэгтэй. Open mic-уд дээр юу гаргаж ирээл яриад байгаа л та. Open mic-уд дээр zebra plat яг юм дий. Шоун дээр ч гэсэн open mic чинь бас яг шоу шиг нөгөө нэг фидбек нь арай өөр гэдэг чинь. Арай өөр. За за ихэнх нь баг ярих гэж байгаа хүмүүс байдаг те цагаа хүлээж байгаа ч юм уу тийм хүмүүс яж байгаа. Тэгээд найзуудынхаа дэмжих гэж ирсэн учраас өөр хүмүүс тэр жоохон инээх. Тэр бас жоохон хуурамч хуурамч фидбэк болоод байгаа байхгүй. А яг мөнгө төлөөд ирсэн хүн чинь бол инээдтэй бол инээ инээдгүй бол fuck you те. Би мөнгө төлсөн намайг инээлэг гэд яг үнэнч фидбэк байгаа байхгүй. Тэр чи тэрэн дээрээ ч гэсэн яг нэг жок, хоёр жокны завсар санаагаа зүгээр хэлээл араас нь юм шууд толгоон ч орж ирэх нүггүй те. Хүмүүсийн фидбэк нь ямар байна? Тэрэн дээрээ шууд бас ингээс нэг жоохон жоохон цохойлгож явах хэрэгтэй юм шиг. Тийм үз яг ер нь яг гинт шин сет хийлжсэнээс Луис Эки хүртэл хэлдэм билээ шүү дээ. Яг шин хуучин материалаа ашиглахгүй гэдэг бол амар том чаленж гэдэг Луис Эки хүртэл гэж хэлж байгаа юм чинь. Бид нар бол зүгээр голоор л орж дурсан зүг баг. А тийм тэгээд ирч хүч яаж чухал гэдгийг мэдэрсэнгээр яг би нэг сетэл яриад байгаа шүү дээ. Тэсэр нэг зарим өдөр болоод зарим өдөр болдог байхгүй юу. Тэгээд яг дараа нь ингээд бодохоор яг ядарсан ч юм уу эсвэл нэг жоохон сэтгэл санаа тавгүй байгаа тийм үед ингээд тэр жокнууд яг адилхан юм ярьж байгаа нэ болдгоо. Зарим үед ингээд амар юм сайн амарч амарцсан айгүй айгүй гоё өөдрөг байгаа үед ярингууд тэр нь бүр ингээд тесрэлттэй айгүй гоё болдог байхгүй юу. Хүмүүс бүр маш гоё өрүүлж авдаг. Тэр чинь тэгэл нөгөө яг чиний яг э, тэр өвгөндөө биш байгаа байгаад байгаа байхгүй бас. Үг нь чухал гэхдээ бас өөр өвчин зүйлүүд маш чухал бас байгаад байгаа байхгүй. Одоо Америк Америк школоор бол яг одоо английнхан бол яг зүгээр ингээд илүү жоохон dead pan гэж ярьдаг л та яг нөгөө зүгээр ингээд зүг зүгээр ингээд юм өхмөл юм шиг зогсож байгаа. Ёгт лайна хилчдэг. Да да да. Данчтай өгнөд хэл. Хэнийг ч нэг инээлэх гээд ингээд жүжиглээд ингээд нөгөө нэг Америкт болохоор яг тэрийг зардаг гэдэг аахгүй. Sell your punchline гэдэг аахгүй. Тэр нөгөө өчтөрийн юун дээр бас нөгөө stand up comedy fundamentals дээр бас ярьж илээ. Би бас өөрөө үзэж яхад you gotta sell the punchline тий Зүгээр ингээд нэг хэлэх штэ. Орхой зүгээр ингээд аа гэдэг нэг хэлчих ш. Тэр их бүр Азен ба ба ба нэг Кевин Харт яаж ярьдаг лээ те. Тэрэнд бүр бүх өөрийнхөө бүх энерги энергтэй бүх жүжиглэлтийн авиас тэр бүх юм ингээд зориулж байгаа хгүй ингээд Кевин Харт чинь стадионыг дөргиж байгаа штэ. Стадионыг дөргөхын тулд энержитэй байхаас өөр аргагүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар бас одоо Кевин Харт жижиг газар ярьж байгаа ч гэсэн яг тэр юугаараа бас ярьдаг гэсэн comedy seller-т заримдаа очицсан ирж идэж шүү дээ. Тийм тэгээд аа бас амар юм билээ. Тэгээд ер нь бол punchline тэр яах хэвээр. Тэгээд яг ян зүрэлтэй. Одоо миний бас амар дуртай комедиануудын нэг бол Dave Chappelle. Одоо миний топ 3-ын нэг л дээ. Нөгөө хоёр нь. Нөгөө хоёр нь за гэж аахгүй. Ер нь бол за топ 3 гэж байгаа бол нэгт нь бол аль нэг нь бол Dave Chappelle. За нөгөөх нь нэг нь гомдоочих гад мэдхгүй бас яг хэлэхэд хэцүү юм. Луи Сики бас амар сайн сайн байт юм яг юуныхаа хувьд бол айгүй хөгжцсөн. Төсөөл мастер болсон. Жоко цаашаа төсөөлж хөгжүүлж байгаа нэ. Хөгжүүлж байгаа. Тэгээд тийм тэрийг гол нь тэр үгний сонголт, үгний экономик, үгний химнэлт тий. Тэр мэрэгөөрөө бол амар сайн. Тэгээд жүжиглэлтээ тэр амар сайн л та. Тэгээд Себастьян Манискалко гэдээ бас сүүлийн үед бас амар дуртай болоод байгаа амар биеэрээ жүжиглээ Итали вагийн байхгүй. Italian American. Тэр вагийн бас амар тэг үзээрээ Себастьян Манискалко. Сүүлийн үед одоо Америкийн нөгөө Нью-Йорк Нью-Йоркийн Garden гэдэг үстэй. Madison Square Garden гэдэг. За. Тэр том заалыг 3 удаа sell out хийсэн. Оо. Сүүлийн үед амар од болж байгаа. Тэгэхдээ тэр багийн бол 20 хэдэн жил хийж байгаа юм билээ л тэ. Тэг Америк чинь яг тэр нөгөө карьер нь яг яг ингэж явж байгаад боловсроод үзэх юмаа үзээд уналтандаа ороод би өстой юу хийгээ шахаад наа. Луисик яг 15 жил комеди хийчихэд хинт танигдаагүй хэвээрээ би амьдралаа 10 амьдралынхаа 15 жилийг яг юунд зарцуулч байгаа гэх бүр яг бүр өөртөөгаа ингээ бүр ингээ нэг бүр ингээ нүр тулж байгаа гэсэн. Тэгээд явж байгаад ингээ ажим ажмаар яг яг өөрөө яалчгүй боловсрал юмдаа бас үнж явах хэрэгтэй юм билээ л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас нөгөө одоо эхэлж байгаа залуучууд төр зургийн богино хугацааны ашиг онжоо харж болохгүй. Эн чинь угаасаа би бол одоо 4 жилиг бол юу ч гэж бодож байгаа. Дөнгөж одоо нэг амтарч эхэлж байгаа. Би дөнгөж энэ юмыг сериусны хүлээж авдаг болж эхэлж байна. Ямаа бичих стон байна гэдгийг ойлгож эхэлж байна те. Хариуцлага гэдэг юм те. Өөр өөрийнхөө өмнө хариуцлага байгаа гэдгээ одоо л дөнгөж ухамсарлж явж ирж байгаа байхгүй. Одоо л бичдэг болж эхэлж байгаа. Би өмнө бол зүгээр амныхаа э, ерөөсө пангаар л явж исэн юм бэл. Тэгээд энэ ч бол маш урт одоо journey би бол ерөөсөө насан туршдаа хий гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл би угаасаа л багасаа энэ өөрийнхөө илэрхийлэх, ангийнхныгаа инээлгэх тэр одоо одоо юу гэдэг эрх мэдлэлтэй одоо тухайн үед бол багш нар байлаа. Багш нарын багш нартай тэрсэлтэх ч гэдэг юм тийм. Rebellious. Э? Rebellious team зан чанар надад байсан. Тэгээ тэр тэрүүгээрээ би явж байгаа байхгүй. Би анханасаа team байгаагүй байсан бол зүгээр за энэ комеди гэдэг нэг сүүлийн жоохон тренд болоод байгаа юм байна. За энийг дагаад хийчээ. За тэгвэл бас жоохон популяр э, болж магадгүй гэж хийж байгаа бол суураараа буруу. Суурн буруу. Тэгэл амархан унаа. Тийм болохоор анханасаа тэр юг маш сайн судлаад энэ комеди гэж юу гэдэг юм бэ? Тэгээд нийгэмд юу ямар үүрэгтэй байдгийг аа тэгээ өөрөө яг энийг хийхэд бэлэн үү? Яг яг комеди чинь бол би анх эхэлж байхдаа ажилласаа гараад найз охин жирэмслээд тэгээд аавда загнуулаад тэгээ яг нөгөө юунууд яг нөхцлүүд амар амар юу болсон юм бэ? Ерөөсөө л ингээ болонд шахагдаад эхэлсэн байхгүй. Тэгээд яг энийг л болохгүй бол тэгээд би одоо яах чинь те яг айгүй хэцүү болоод байгаа. Тэгээд ер нь бол амар тийм тодорхойгүй амьдрал руу орсон. Тэгэхэд одоо бол ингээд яг яг ялчгүй юундаа орчлоо л та ашгүй. Горимдоо. Тийм, горимдоо бол ороод ингээд ирчээ аваад яваад байгаа. Том риск байсан юм шүү бас. Гэхдээ риск ч гэсэн би тэрийг хийгээ тэр рискийг хийгээгүй байсан бол би одоо бүр өн депрессцээ явж байгаа хөө. Би зүгээр л fucked up баг илвж байгаа. Юу ч хийж явах байсан яа. Тэгэж авахаа ажилд ажиллаад ажил туслаад би бол эцэж happy болохгүй. Тэгээ тэр чинь дагаад олон хүмүүст их боломжууд нэгдэж одоо энэ манай комедиануд бүгд одоо энэ комеди клуб ячаар маш олон одоо карьерийн өсөлтөнд орсон байгаа. Гэтэ хизээний цагт comedy club нэгтгэл байсан л да. Тэгтэл мөрдөл ямар ч байсан бол байхгүйсэн байх гэж бодож байна. Тийм бах тий. Хоёр хэдэн жилдээ. Тэгэхээр яг бас нөгөө хүн болгонд л ер нь power байгаа байхгүй юу? Өөрчлөх тий. Имийг өөрчлөх power байгаа. Тэгээд одоо чинь comedy ч гэлтгүй тий. Өөр янз бүрийн Монголд хийж болохоор зөндөө гоё санаа авсан. Тэрийг гол нь их хин нэг эхлэхийг хүлээгээд тахгүй мууч сайн ч өөрөө эхлэе явж явах замд чинь угаасаа тэр адилхан санаа нийлсэн хүмүүс чинь гараал ирнэ Тэгэл дэмжээл эн чинь нөгөө нэг нэг чи нэг бамбраа хасаагаал харанхууд ингээл хүлээж захт өөр бамбартай хүмүүс чамааг холоос хараал гал лээ чи нэмэл нэмэл тэр чин том гал боллоо штэ. Яг би тэгж боддог байхгүй яг манай комеди бол яг тэгээ явцсан. Тэг ер нь бас жоохон тэр тэр тал дээр бол бас ингээд жоохон зөрөгтэй бас юмыг бас эхлүүлчих хэрэгтэй. Зөрөгтэй ч юм уу зүгээр ингээд ер нь эрсдэл авч явах хэрэгтэй л гэдэг юм байл л да ингээд юм уу тэр. Тэг комеди чинь байнга л эрсдэл шүү дээ. Ер нь өөрийгөө эрсдэл оруулж entertainment-ийн хамгийн хэцүү хэлбэр гэсэн чинь comedy stand up comedy гэж хэлж шүү дээ. Тийм үү? Хин тэгж байна бас нэг номон дээрээс унш ах комеди судалж эхэлж байгаад л яг нэг амлалт аваад байдаг ном чинь ямар юу лээ. За чи яг комеди хийж эхлэх гэж байгаа бол энэ бол ямар ч байсан entertainment-ийн хамгийн хэцүү хэлбэр гэдгийг мэдж ав. Тэгээд чи хизээ энэ комедигээ хайна гэдгийг яг одоо бич. Комедига дундуур биш яг одоо яг бодоод хэдэн жилийн дараа хаях уу, хэдэн жилийн дараа хаях уу эсвэл насаараа комеди хийх үү гэдгийг эхлээд биччих. Тэгчээ дараа нь ягаад гэхээр нүг комеди хийж явах үед бид нар маш их бүтлгүүд нь тайзан дээр хүмүүсийг нэлж чадахгүй яг тэр үед нөө нэг хайд гарчд юм байл та хүмүүс яг тэрнээс нь сэргийлж яг эрүүл ухаантай байгаа дээрээ сэтгэл хөдлөлт автаагүй дээрээ бич гэсэн тийм санаатай юм байл л те. Чиний хувьд яг ямар би яг тэр үед бодож үзсэн тэгээд би хэдэн жил комеди хийхүүгээ бодсон чинь ер нь заавал хэдэн жил гэж яах юм зүр өхөн хөтлөө зүр яг дан ганцхан комеди хийхгүй ч гэсэн өөр юм хийгээ явж байгаа гэсэн хажуугаар нь байна гэдэг үзэл бодол юм өргөж төрж байгаа юм чинь тэрийг олж байгаа comedy club-ууд дээр гадаад байсан ч гэсэн орж хийгээд тэгж яад бүх насаараа ер нь хийгээд биччихсэн байхгүй тийм тэр яг яг миний аминд орсон аминд орсон ч гэж яг comedy club comedy үргэлжлүүлж хийхэд яг нөлөөлсөн би чи яг нэг 3 4 удаа тайзан дээр гарч 5 удаагаа гараал баг ер нь яг шантрахтай шиг болж эхэлсэн байхгүй яасан гэхээр хоёр дахоос бусдын тэр дандаа бүтлгүүддэг тайзан дээр гараад сандраал тэнэг тэнэг юм яриад өөрийнхөө ярих гэж бодоагүйсэн юм а яриад одоо ер нь комедийн үзэгчдийг нийлгэж чадахгүй байгаа бол хэзээ ч үзэгчдийн буруу биш гэдгийг бол би маш сайн уншсан байсан аахгүй юу? Мэдсэн. Тэгсэн ер нь нэг удаа би бүр байнга нөөник хүмүүсийг инээлгдэг жоко яриад хүмүүс инээхгүйсэн чинь та нар л инехгүй байна ухаан юм яриад ер нь байнга болдог байхгүй юм жоо. А чи нэг тэгж хэлсбэг санаж. Харин тийм. Уул нэмж болд юм да гэдэг. Тийм тэгээд та нар л бараг тэгсэн ухаан юм ярьчаа те би бүр дараа нь буугаад гэрлэг алхаж явахдаа бүр ёо өөрийгөө үзээд яаш тийч чадваа гэх. Тэгэл тэр бичлэгийг үзэхээр л дотор мөн хараад байгаа юм. Тэгж тэгж яг зүйлээ гайг болсон да. Яг тэгэхэд яг тэр аль хэдийн ихэндээ бичиж өхөн насан насан туршдаа хүүхдлээ комеди хийн гэсэн тэр юм а бичээгүйсэн бол ер нь баг болчихгүйсэн байж магадгүй гэж боддоо шүү дээ. Аа. Тийм яг одоо бидний хувьд одоо яг тайсан дээр гарч ярьж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бид нар бүх хариуцлагыг өөр дээр аа авах хүлээх хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар л энэ микрофоныг барьж ирж байгаа шүү дээ тий. Үзэгчд ингэж чамааг л хүлээж байгаа шүү дээ. Энэ хэлхийг тэгэж бодох нь зөв бохгүй бидний хувьд. А гэхдээ яг үн дээр бол бас үзэгчдийн буруу бас байдаг бохгүй. Яг мал устаа нар бас байдаг. <laughs> Тий. Яа зүгээр л тэнэг баг нар тий. Уу яг гоо тэгээд бид нар яг тэдний төвшөнд нь ойлгуулж чадахгүй юм уу? Төвшинч гэж ярих юм үгүй сэтгүүнд нь тааруулж сэтгүүд нь тааруул ерөөсөө төлхүүрдж гин гэсэн үг шүү дээ ингээл яаж энийг онгойлгох уу гэл янз бүрээр нь үзэл те нэг хийж үзэнгөө толонгот нь болохгүй авч байгаа л арай өөр өнцгөөс нь хийж үзэл төлхөр онгойлгох гэж байгаа юм шиг те цойж онгойлгох гэж байгаа юм шиг тэгж л хандах хэвээр юм шиг гоо. Гэтэ яг яг үзэгчдийн буруу гэж бас байх үе байна. Зүгээр л чамд дургуун хүмүүс байна. Зүгээр чамайг хараад зүр би би энэ залуу дургуу гэд бодцсон хүмүүс бас байна шүү дээ. Зүгээр л мэдгүй яг чи X-ийг бодогдуулж байгаа ч юм уу эсвэл багт нь хүчрхийлж ирсэн ахтай адилхан ч юм уу адилхан чигтэй ч юм уу гэж <laughs> байна. Тэ. Яг зүгээр яг тийм бүр тэр ингээд бүр амьдралдаа э, миний лав ингээд цөөхөн хобби одоо баг 20 30 үтсэн бохоо тайзан дээр гарч тэрний одоо яг хамгийн яг сайн дээр нь ч хүртэл ингээд нэг над руу ингээд муухай хараа сууж байгаа хөөрт байж л байдаг. Яг үнэхээр бүх хүмүүс инээж хахад. Тэгэхээр ер нь бол бүх хүмүүс ингэж ярьд юм лээ гэж хүлээх хэрэггүй. Тэгээ би би ийм ийм алдаа их гаргадаг гэсэн л та. Аа э, юу За яг наа нэхлээ саяны ярьж исэн юм дээр яг юу вэ? Яг үзэгчдийн дунд яг ямар хуу амьдралтай ямар хүүхэд нас нь ямар байсан, ямар орчинд өссөн, ертөнцийг харахаар тэр хүний тарих нь яаж ажиллаж байгааг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Хүн болгон өөр байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг тэдний мэдж байгаа нэг тийм ерөнхий яг суур яг адилхан бүгдийг нь мэдж байгаа мэдээлэлээр нь тоглох бол хамгийн одоо баталгаатай тийм сейф аргалтай. А гэхдээ хүн болгоныг бид нар мэдэхгүй. Гэтэ өөрийгөө эхлээ бид нар ойлгуулчих хэрэгтэй. Бид нар бол дайснууд биш ээ. Хамтдаа шүү гэдэг тэр мэдрэмжийг тайсан дээр төрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй нөгөө содо содо яг эрдэнэт ярьжсэн гэсэн чинь тэ. Содог яраас дээгий гарсан байхгүй манай. Тийм ташуур дээгий. Тийм ташуур дээгий. Дээгийн юмөр оо тэр юмөрний стил нь болохоор ер нь жоох юм хүн рүү хатгсан маягийн байхгүй шүмжилсэн маягийн. Тийм маягийн юм ягаад одоо өөрөө нөгөө шүмжлэгч өнцгөөс ярддаг. Тэнгүүч нөгөө хүмүүсэнд нь ингээ жоохон бие бариад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө дэгтэй холбогд connection байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй ер нь яг үзэгчтэйгээ ер нь тийм ингээм connection болох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгчээд аа миний нэг гаргадаг алдаа гэд тэр болохоор яг үзэгчд дунд нэг охин ингээд ярваацсан царай гараад байгаа юм би тэр охин руу амар анхаарал хандуулчихдаг байхгүй. Тий, тэгж анзаардаг. Тий, яасан ягаад инээдгүй юм уу? Аа, яг яг. Тийм асуугаад өөрийнхөө нөгөө юу ирчиг алаа хийчих жоохгүй. Аа яг ингээл нэг машина жоохон түрэл ингээл асаах гал ингээл жоохон явж байгаатай нэг ганцхан чулуун дээр ч юм анхаараа тий. Оо. Тэгээд би чамаг бүр зориуд тэгэд идэм болов гэсэн чи зүгээр яг тэр чинь чиний миний одоо нэг юм нэг юм анхаарлаа ингээд яг жанжин шугамаа бариад ингээд зүгээр аа гэд зүгээр яг смут яг тэрнийхээ төлөө ингээд зүгээр шүдэд цуугаад чаад чадахгүй зүгээр замдаа ингээд өөр юмд анхаарат ингээд ингээд хадуураад явчих явцдаг тийм нэг жоохон миний одоо сул тал бэдэн. Гэтэ би яг сүүлийн үед бас comedy podcast-уудаар сонсоод байхад яг инээж яг чиний нүдрүүчээ хараад яг чамааг 100% ойлгоод яг чамтай хамт ингээд бүр ингээд за дараагийн юм сонсъё гэх бүр ингээд бүр ингээд яг тэгж гоё урамтай сонсож байгаа тэр хүн хүндэлч хий зориулж яар. Яг гоё зөвхөн тэр хүн лөө хараад яриад байж болохгүй л те. Яг гоё тэр хүн тэр хүн лүүгээ хандаж ярьж байгаа юм шиг тэгээд ингээд зааланда бас хамгийн гол нь би бас харцаа шидэд шилжүүлээд. Тийм харцаа шилжүүлээд хүн нэг хүн рүү нэг секунд хараад Ингээд ярингоц нэг хүн ингээд жоохон яргуур царайтай байж байгаа яг нүдрүүнд хараад ингээд яг ярингоц жоохон инээчтэй юм лээ. Оролцсон. Аа тийм үү. Тийм бэлээ. Би яг тэрийг сүүлийн үед анзаараас яг ингээд юм ер нь бол ялангуяа захад сууж байгаа би хүмүүс руугаа их харахыг хичээдэг. Ингээд яг ингэж хараал те нэг яг юмаа ингэж нэг ингэж хилцээл ингэж жоохон яаж байгаа л хийшиг ингэж нэг те ингэж ингэж хилээл гар мараа өргөөл те яг тэгдэг үстэй маахан тэргээл нэг жоохон нэг тийм бүгднийг ингэж хамруулж ярах тэр хойгоор сууж байгаа хүмүүсийг ч гэсэн те ингээл заримдаа би гарч ирэл энэ манай хойгоор сууж байгаа хүмүүс дэжгүй сонсогч байна сонсогч байна гэл бас нэг тэр хаягтаагүй гадуурхагтаагүй бид нар хамтдаа шүү энд яг яг ингээд бас нэг юм инклюзив гэдэг чинь тэ бүгдийг нь хамруулсан тийм мэдрэмж бас өгөх хэрэгтэй юм шиг нэг төрүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд гол нь нөгөө нэг чи жоко ярьж байгаа бол чамайг хамгийн ойлгож байгаа дэмжиж байгаа маягийн тэр хүндээ зориулаад зориулж байгаа юм шиг зөвхөн тэр хүн байгаа юм шиг л яриад тээ тэр нэг ярваагаад байгаа хүмүүсийг тоохгүй. Тэр тэр угаасаа л ярваасан тэр хүмүүсийг чи угаасаа урвуулж чадахгүй те. Зүгээр тэр хүмүүсийг золиосол гол яг гой шааж байгаа хүн рүү гал чичирх хэрэгтэй байхгүй те. Яг одоо огт шиг. Яг чамайг сонирхож байгаа охин рүү чичирх шиг. Тэгэхгүй нэг яргуур биечийг нарих гад хамаг ирч цаг хугацаагаа бараад мөнгө төгрөгөө барах шаардлагатай те. <laughs> Тэр яг комеди чи яг энэ ч бас яг чи тэр тайзан дээр байгаа цаг хугацаа чим хязгаартай. Чи тэр цагаас хитрээд ингээд яриадах юм бол бусад комедиануудынхаа цагаас хулгайлж ийн л гэсэн үг байхгүй. Тэгээ би бас энийг алдааг бас гаргацдаг л та хаяа бас. Тэгээд мэдхгүй бас би бас энийг болмор байгаа яг бас энэ чинь хүндлэл байх хэвэл та этик. Тэгэхгүй би л одоо UB comedy-гийн батаа байна гэдэг ингээл дандаа тэгэддэг бол бас онцгүй л та. Тийм тэгэхээр бас яг тиймэрхүү зөв комедианы хоорондын бас ёс зүй бас байх хэвээр би энийгээ хүндлэх хэвээр адилхан бас хэцүү юм хийж байгаа хүн зоригтой хүн гэдэг нь бол би бол бүх найзуудтайгаа одоо комедиануудтайгаа бол хүндэлдэг. Тэгээд бас нөгөө жокных нь зохиогч ирэхийг бас хүндэлэх хэрэгтэй тийм. Тийм, яг зөв. Тэр бол маш чухал. Тэгээд ер нь бол нэг тийм аа худлаа найрсаг байснаас шулуухан бас нэг жоохон тэр үедээ жоохон эвгүүч гсэн. Гэтэ эвтэхнэр хилчих хэстэй юм шиг үлээ. Тэгэхгүй ингээл одоо чинь чиний материалаа чинь ингээл шаагаал яриад ивэл бит хоёрын хооронд харилцаа амар онцгүй болно шүү дээ. Бага багаар муудаал. Муудаал юм тий. Тэгэл эн чинь нэг яг л салж юу болчих шүү дээ. Одоо юу гэдэг юм чи клуб дээр ирэхэ болдог ч юм уу тий. Бас нэг юм онцгүй тийм харилцааг үүсгэж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр яг нэгнийгээ хүндлэх хэрэгтэй юм хийж байгаа хүмүүсээ бас хүндлээ дэмжиэд тэгэл би бол аль болох тэгэл бүх одоо комедианатаа гоё ингээл ягаал нэг комедийн талаар яриа л те мэдээж тэгэл өөрийгөө хит хувааж чадахгүй шүү дээ. Гэтэ яг мэдээж ингээл уулзж байгаа дээрээ гой гой юу хийж ин да одоо сүүлийн үед юу наадах чи айгүй тийм хэрэгтэй юм байсан юм байлээ. Яг чамайг нэг чиний 100 амралтарууд явсан шүү дээ гэрийнхэнтэйгээ. Тийм. Яг тэр үед л мэдэрсэн яг өмнө нь ерөөсөө анзаардаг байсан байхгүй зүгээр л нэг юу байна да гэж бүх хүмүүс л юу байна да л гэж байгаа шүү дээ. Тэгж байгаа юм шиг санагдчихсан аа. Яг чи явцсан. Тэгээ бид хэд яг нэг идрээ мэдрээ лагууд бүгд байж байгаа шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ нэг тийм яг гол юм нэг нуруу ингээд би базаад байдаг ингээд за чи яасан гад дэжгүүрсэн өндөр яасан мас гэдэг яг асуугаад байгаа юм байхгүй юм чинь яг юу тийм болныг санаанд орох байхгүй яг нэг тийм бахан тус тустай хүмүүс ирцэн өөр өөрийнхөө юм хийж байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй яг тэр клуб дотор байхад тийм юм болт хэл юм байла тий тэгээд яг сая нөө томроо үзэн бас яг тэр зөвлөгөөн төр болт гэсэн л те ер нь яг одоо жишээ нь аа одоо ялангуяа одоо манай яг үндсэн гişүүд юу нь бол зориулж хэлсэн юм шиг санагдсан. Яг одоо шинээр гарч ирж байгаа комедиануудтай маш тусалж дэмжих хэрэгтэй. Зүгээр ингээд хичнээн одоо цаг зав байхгүйгаа туслах шаардлагагүй гэж бодож байгаа юм уу те. Тийм байгаа ч гэсэн ер нь бол ингээд харилцаад ягаад гэвэл тэр хүмүүст одоо тэр шинээр яаж байгаа баг нэрт бол тэр спорт зүгээр тэр нэг юм асуух ч юм уу те. Тэр нэг жоокныхын талаар хоорондоо ярилцах чинь маш их тус болдог. Тэр хүнийг дараагийн юун дээр комеди дээр яг тэр яг шантрахж байхад нь баг болиулдаг ч юм уу те. Тийм ч байдлаар бас нөлөөлж болдог. Тэгээд бас бас араа бодох бодох талаас нь бодох юм бол яг одоо юу гэдэг лаг хот байла те. Лаг алдартай популяр байх үедээ доотлын комедиануудаа онцгой харьцдаг байсан. А тэнгүүтээ цаг хугацаа яваад чи тийм ч хот биш болоод нөгөө гарууд чи хот болоод янгууд эсвэл юу гэдгийг зарим комедианууд comedy club ажилуулдаг хүмүүс олцдог те. Тэнгүүд тэд нар мөнгөн дээр нэрэлээ. Тэд нар чамаг яха болдог чинь те хөсөлгөө одоо ажилуулгаа. Тий одоо үгүй ер нь баг ингээд дургу болцдог л байхгүй. Тэгээд яг анх бас энэ одоо энэ Joey Diaz эдгээр ярьдаг л та анх яг би эхэлж байхад ингээд тийм комеди одоо ветеранууд нь амар тийм онцгой харьцаж марцдаг те. Нэг навшин ааш муухан ааш цааш те. Тим гарууд бол ингээд одоо байдгүй. Юунасаа яалчгүй nice guy байхаас өөр аргагүй аргагүй гэх юм одоо nice guy байх бол амар одоо ер нь бол би бол тэр бол зөв гэж боддог. Одоо манай яг гоо гэр бүлийн хүмүүжил бас тийм. Гэхдээ яг тэр нь nice guy байх нь бас ашигтай гэдэг байгаа юм. Тийм тэгээ ашигтайг нь бодож nice guy байх. Тийм одоо яг тайзнаас бусд үед яа тийм яг тайзан дээр байгаа үед бол үзэгчдэдтэй таалагдах нь 80% үлдсэн 20% гэж байгаа шүү дээ. Үлдсэн нь юу юм? мэдгүй үйлс нь болохоор одоо пост жок мөг. Тэгт ямар ч байсан үзэгтэй таалагдчих тэр чинь 80% хүрч ингэж. Тийм тийч хэлээд Johnny Carson хэлсэн үг. Тийм бай, тийм байсан уу. Бас хаа нэг тэгээс. Likability is 80% гэдэг. Тийм. Тэгэд тэр чинь одоо нэг бидний одоо нэг боддог бодлоос амар зөрөөд байгаа байхгүй. Бид нар бол бид нар өөрсдөө юм хийх хэвээр Тэгэд хүмүүс таалагдсан таалагдмаас таалагдахгүй бол таалагдахгүй гэж байгаа байхгүй. Комеди яг тайзан дээр болохоор тэх ирэхгүй болчих жоохоо байхгүй. Өглөөд үзэгчдэд таалагдах. Яг тийм учраас нэг чиний яриад байгаа nice guys нь яг яалтчгүй амжилт олдог нь ортой байж магадгүй л. Тийм бах тэ. Тэгээд ер нь гэхдээ ер нь зүгээр бизнес талаас нь бодсон ч гэсэн ер нь хүн болгонтэй эвтэй найртай. Тийм тийм. Эвдүүгээ олж чаддаг тийм хүн л зүгээр бизнес байсан ч гэсэн тэг дан бизнес. Явна шүү дээ. Тэгээд ер нь Гэтэ би яг аим гой санагдаад байсан. Би өөрөө нөгөө open mic яг нөгөө чартааж новшин ихсэн болохоор тэгээд яг манайхан бүгд л ер нь тэгсэн л тээ. Гэтэ яг минийх бол яг жоохон хамгийн хэцүү байсан юм шиг санагдаад байна. Тэгээд яг хүн болгонд бас энэ харьцангуул байдаг л байна л та. Гэтэ яг яг нөгөө шинээр эхэлж байгаа яг гоё ингээд явж байгаа яг энийгээ хөнгө хүндлээд ингээд явж байгаа одоо манай бадрал шиг те яг нөгөө respect the craft гэж хэлсэн шүү дээ хоёлаа нэрээ. Яг тэрэн шиг яг тгээ явж байгаа хүмүүстэйгээ би ингээд яг гоё ингээд ярилцаад ингээд өгдөг чинь. Бас би өөрөө бас тэрнээс юм сураад байгаа байхгүй тэр ярианаас надад бас авах юм байдаг болохоор энийг сонсож байгаа хүмүүст хэлэхэд яг комеди хийгээд яг эхлээд open mic дээр сайн ир тэгээд бата бол ер нь яг уулзаад шууд танихгүй байсан ч гэсэн зөвлөгөө мөглөгөл аягүй сайн өгнө. Би яг нэг 3 удаага гарчаал тэгээд батата би нөө FM-ийнхаа нэг нэвтрүүлэгний нөө ивент итгэгч болооч гэдэг хоёр билет нэг гуйж ирсэн аахгүй. Тэгээд бата за би жоохон завгүй хойлоо гэлс ингээд хоолом ярьчих гэдэг. Тэгэл ярьсан. Тэгээ бата надад ингээд комедигийн тухай маш хэрэгтэй юмуд ер нь аягүй их зөвлөсөн. Тэгээд баг цаг гаруй бата яг яарсан ирнэ тэгээд надад зөвлөгөө хийгээд яг хоол идэн гэдэг амжуулаад байгаа хажуугаар нь. Тэгээд надад ярьж өгсөн. Би тэгээд батаг нөө нэг анх биг шоуны бичлэгийг үзчихсэн. Тэгээд яг анхны сэтгэл бол жоохон нэг сонир санагцсан байхгүй нэг юм булган шүүп мөв хүмүүсцэн ингээл аа гэж гарч ирлээ жоохон өнгөрөө сагсан нөхөр байлаа гэж бодсон. Тэгээ яг тэн дээр бол шууд бүх юм өөрчлөгдөж байгаа байхгүй яг ингээд тэгж би зүгээр хинч биш зүгээр ингээл нэг яг зүгээр нэг л нэг open mic-с гарч иж байгаа хүүхэд чинь тэгэл яг комеди хийх хүсэж байгааг <laughs> хүүхэд л гэж юм л яг комеди талаас тэнгууд одоо яг тэн дээр бүр тэгж амар цаг цаваа гаргаад одоо зөвс нь бол амар сэтгэл төрүүлсэн. Тэгэхээр яг та хэд ч гэсэн батацаа ярилж шуулсан лээ боломж манай хүнд байгаа шүү. Ер нь тэгтээ айгүй найс шүү дээ чи чинь хүмүүстэй айгүй. Тийм. Гэхдээ яг мэдээж эн чинь бас нэг юутай шүү дээ. Батарей шиг те дуусна шүү дээ. Найс <laughs> гэвэл заримдаа бол угаасаа яг Зарим хүмүүстэй би бол харьцмааргүй санагддаг. Э, гол нь нөгөө тэр хүний хандлаганаас нь шалтгаалаад миний хандлага бас зөв тодорхойлогдчихдаг байхгүй юу? Одоо чинь чи өөрөө тийм гоё зарим хүмүүс ингэдэг нэг юм өөрсдөө юм хийх гэж албатай юм шиг. Албатай юм шиг ингээд жоохон дээрээс харьцаад байгаа юм шиг ингээд нэг тийм хүнд хүнд өөртөө ингээд нэг намайг э, одоо чинь би ч гэсэн ингээд чамд ингээд дээрээс нэг ингээд заагаал өнгөрөөд байгаа юм шиг харьцуул чамд ямар санагдах вэ те. Тэр яг тэрийг зарим хүмүүс мэддэг юм уу эсвэл угийн тийм мангар юм уу? Тэгэж харьцаад байдаг хөөхгүй. Тэгээс эсвэл одоо мэдхгүй тэгээд яг нөгөө гоё ингээд яг зөв юм шиг санагдаж байгаа тийм хүмүүсийг бол би бол хичнээн цаг одоо завгүй маггүй байсан ч гэсэн хамаагүй тэгэл гоё ярилцаа. Тэгээ тэр тэр яриа надад аим гоё сонирхолтой санагдаадсэн л та. Би өөрөө бас яг ингээд ярих туртай болохоор бас тэгээд яг тийм тэгээд ер нь ярих дуртай болохоор л одоо ингээл подкаст тэгэл комеди гэл хийж байгаа ш. Тийм тэгээд яг юу. За тэгээд энэ яриагаа дуусгая. Тэгээд э, юу бас тэг хоёул ер нь ийм зөв цуврал хийж байгаа юм зөв яриа л хэлээ. Тэг өөр өөр тэг комедигийн талаар тэг дундаа нэг дахиад одоо ер нь бол хоёулаа ингээ гол яг толгуур хоёр хөтлөгч нь болоод тэгээд жишээ нь яг манай комедиануудаас оруулаа тий. Яг анх эхэлж байхад ямар байсан. Тэг эн чинь бас амар яг хэрэгтэй бас нөгөө нэг хүн чинь яг ном уншижсанаас яг хүний юм подкаст сонсохоор маш их цаг хугацаа хэмндэг байхгүй. Манай идрээ бас яриад байдیں۔ Би амар их бизнесийн ном уншдаг. Тэгээ тэр тэр номыг уншиж маш их цаг зарцуул зарцуулсантай харьцуулахад би нэг MCS-ийн нэг хин од царилтай 5 минут ярихад л амар цэник авдаг жахаа. Яг бизнесийн юм гэдэг юм бүр ухаан явж идэг те. Тэрнээс нь ингээ жоохон ингээ их булгаас нь амсаа те. Юу <laughs> гэдэг чинь. Тэгэхээр яриа яг энэ conversation яг юм юм чинь бас хүнд их юм өгдөг те. Тийм. Тэгээ бас зөвхөн машин барь явж байхдаа сонсох боломжтой. Тийм. Тэгээд Америкт байгаа бас залуучуудаа ер нь гадаадаа сонсож байгаа хүмүүс зөндөө байгаа л ахал та. Тэгээ энийг зөв юун дээрээ тавьчих дөө ер нь. За за яг за нэг ханагт тавина тэгээд YouTube group дээр ханаас олж уншсан тийч чинь ханаас олж сонсон тийч чинь тавьсан байна гэсэн үг. Тийм тэгээд аа цаашдаас гоё ярилцъя. Тэгээ би бас комедигийн талаар ингээд яг бадралтай ч юм уу жакеттай ч юм уу те яг харьж байхдаа ингээд яриа тэгээд яг гэртээ харихгүй ингээд юм яриа зогсоод ит юм. Аа яг тэгдэг тий. Чи санаж нэг чи их нэртэй нэг зармаг авчаад тэгээд оруулж өгнө гэлдэг жисэн. Тэгээ хоёлоо ярьсаар байгаа чи зармаг өөрөө дуусаад. Тэгээ <laughs> тэгээ гол нь амар гоё сонирхолтой. Тий тий яг зөв нэг комеди эхэлж байгаа үед бол яг надад яг ийм подкастууд амар их хэрэгтэйсэн аахгүй. Тэгэд ялангуяа Монголын нөхцөл гэдэг чинь чи яг нэг шарк гадаадын шарк танкийг үзлээ нэг өөр Монголын нөхцөл Монголын Shark Tank-ыг үзэхэд одоо Монголын татварын орчин ямар үдэ шал өөр үдэ шүү дээ. Тэр шиг эн чинь бас аюу яг комеди эхэлж байгаа юм аюу хэрэгтэй гэж бодож байна. За тэгээд хэрэгтэй гэж бодож ивэл бидний одоо яг энийг хийсний хэрэг гарна. Тэгээд тэгээд баярлалаа залуусаа бадрал байла, бата байла. Баярлалаа. За bye bye комеди тайзан дээр гарч байгаарэ залуусаа тайзан дээр л гарах хэрэгтэй. Нэр залуусаа амарчиг дэмжээрэй. Яа нэр манай амарчин Mongolia's Got Talent талентд ороод тэгээд одоо дугаар